Beşa duyemîn, Çavkaniyên bingehîn ên şaristaniyê. Em ê di vî beşî de sedemên rê li ber şaristaniya me ya îro vekirine ji aliyê cografî û dîrokî ve hewl bidin şîrove bikin. Em êdî baş dizanin ku ji bo mirov civakekê baş nas bike, divê mirov şertên cografî û dîrokî yê wê civakê baş nas bike. Ji dema mirov ji prîmatayê veqetiya û gihîşt heta şoreşa cotkariyê, dîrok niha bi tavayî heta heft milyon salan dûr diçe. Cih, Rojhilatê Afrîka xeta rîf e. Çi bermahiyên arkolojîk çi jî hebûneke zêde cinsên nêzî insên li herêmê aniha vê tezê piştrast dikin. Bi tamamî nayê zanîn gelo qutbûn bi rêya mutasyonê yan jî bi beridînê re çêbûye. Ji xwe ev yek ji bo mijara me jî girîng nîne. Ji bo cinsê em behsa wî dikin, sîstema qirikê rê dide karibin gelek dengan derxînin, meznahiya me jî avantaj e. Rîf a Rojhilatê Afrîka hem çol û daristan hem jî xwedî gol in ku ev jî ji bo ewlehiya cinsê em behsa wî wê dikin stratejîk e. Nemaze wextê timî ber bi golê ve reviyane, çûne, heye ku pûrt û pirça xwe wenda kirine û li şûnê bûne xwediyê mûyên îro bi mirov ve hene. Rewşa ba hewayê jî ji bo vê yekê li cîh e. Avantajeke din a rîfê ew e ku wexta gelî û perav bêne şopandin rêyeke xwezayî ye ku xwe digihîne Toros'an. Ev rê her du parzemînan ango Asya û Afrîka digîne hev û ji hev dike. Tê texmîn kirin ku yên li rîfê weke klanan bi milyonan sal mane. Mirov dikare bibêje timî bi nava Afrîka ve koç kirine. Gelek agahî hene nîşan didin ku belavbûna vî cinsî ya dinyayê esas li ser xeta bakurê rîfê pêk hatiye. Tê texmîn kirin ku heta bi homo sapiens, ango mirovê difikire, gelek cins û texlît bi heman rê belavbûne. Li deverên din ên dinyayê heta niha şopên cinsê bişibe mirov nehatine dîtin. Cinsên heta niha hatine keşifkirin bi koka xwe ji Rojhilatê Afrîkayê ne. Li deverên cihên yê dinyayê gelek fosîlên temenê wan herî kêm milyon sal in hatine dîtin. Tê qebûlkirin ku bi tevahî cins beriya serdema çaremîn a qeşayî li dinyayê belav bûne. Li gorî ferazîye û îhtimalan di tevahiya vê dema dirêj de cinsên mirov weke klanên ji bî sî kesî tevgeriyane debara xwe bi nêçîr û berhevkirina pel û pincaran kirine. Di çêbûna dest û lingan de van her du çalakiyan roleke girîng bi cî hanîne û ev fikir bi giştî tê qebûlkirin. Bermahiyên fosîlan jî nîşan didin ku di şikeftan de, li giravan û di stargehên li ser daran de li cihên ewle mane. Hînê malbat û milkiyet çêne bûye. Mirov dikare bibêje ku di vê demê de kilam bi xwe malbat e. Tê texmîn kirin ku karî bûne bi zimanê îşaretan ango zimanê deng û beden li hev bikin û deng gihandine asta sembolan. Em niha baştir fêm dikin ku ji bo ziman xwe bigihîne asta sembolan pêvajoyeke dirêşa pratîk hewce dike. Li gorî lêkolînan li derdora sed û pêncî du sed hezar salan berê cinsê Sapiens nêzî zimanê sembolan bûye. Heman lêkolîn nîşan didin ku li şûna zimanê îşaretan cara pêşî dayika zimanên modern zimanê dengan ê xwegihandiyê dengên sembol jî li gorî daxmînan berî pêncî hezar salan li ser heman xeta rîfê di bakur re li dinyayê belav bûye. Lihevkirina bi zimanê sembolan avantajeke mezin e. Mirov dikare bifikire ku komên baş li hev dikin û tev digerin serdestbûnê. Dibe ku sedema bilez qirbûna cinsê din girêdayî vê rewşê be. Dem di heman demê de serdema qeşayê ya çare mîn e. Yek ji texmînan dîsa ew e ku di wê demê de cinsê nînderthal zêdetir e lê her du bûyer li hev rast ên û dibe ku dawî li cinsê nînderthaler tîne. Efendiyê nû yê dinyayê bi tevahiya heybeta xwe li ser dikeye. Homo sapiens, sapiens, ango mirovê difikire û dipeyve. Em di destpêkê de cihêbûna nijad û ziman nabînin. Lê em dikarin texmîn bikin ku weke komên mezin tevgeriyane, bi plan nêçîr kirine, şikeft weke mal û perestgeh bi kar anîne, jinan pel û pincar berhev kirine û mêr jî di nêçîrê de pispor bûne. Li gorî hin berhemên arkeolojîk îspat dikin ku cinsê di peyive li ser hîmê me behskirî têra xwe pêş dikeve. Xet û resmên li herêma navbera Fransa û Spanyayê û resmên li şiketên Colemergê hatine dîtin ji vê demê mane. Her du herêm jî ji bo koçberiyên ji Efrîkayê li cihekî baş in. Ev qat li cihekî wisa ne xwegihandina wan di ser rojhilat û rojavayê Derya Spî re mimkun e. Ev yek bi teoriya giştî ya koçberiyê û belavbûna li dinyayê re li hev dike. Yek. Mirovatî çi deyndarê kevana Toros Zagros e? Li derketina Rîfa ji Rojhilatê Afrîkayê de gelek arguman hene ku me difikirînin deriyê sereke yê li ber kombûne û ji vê navendê li dinyayê belavbûne kevana Toros Zagrosan e. Ya yekemîn, ev kevan dawiya rêya xwezayî ya Rîfê ye. Reft bi reft tên vê derê. Çi Sehreya Mezin û çi jî Çola Erebistanê mîna ji rojhilat û rojava ve deriyên xwe girtine, ji lewra peravên Suwêş û rojhilatê Derya Spî bi awayekî xwezayî di bin rêyê pê belav dibin. Peravên başûrê Derya Spî jî di ser tengava Cebelî Tariq re ber bi Spanya û Ewropayê ve rêyeke duyemîn teşkîl dike. Li gorî rewş û şertên cografî bi qasî rojhilatê Derya Sipî bi xêr û ber nîne. Astengiyên cidî û pirsgirêkên mezin ên qût û xwarinê hene. Rêya herî îdeal ji peravên rojhilatê Derya Sipî pêve di hîlala bi bereket re derbas dibin ku ji kevana rêze çiyayên Toros Zagrosan re hîlala bi bereket an jî hîlala zerîn tê gotin. Şertên vê derê ewqas li cih in, mumkun nîne cinsê mirov nebe civak û pêş nekeve. Ji vir em dikarin xususa duyemîn derxînin. Ji bo mirovan rewşa xweş ya av û ba hewayê, erdên bi xêr û ber, nebat, fêkî û darên mêwan, hebûna gelek nêçîran, şikeftên ewle û stargehên qenc, hebûna gelek rûbar û çeman, paşê di bîra mirovan de têgîna cenetê çêkirin. Herêmên çol ên nêzî van deveran wexta li ber hev hatin girtin, tê fêmkirin çima di bîra mirov de rê li ber dualîteya cennet û cehenemê vekiriye û weke yek ji têgînên bingehîn cîh girtiye. Piştî Rîfa Rojhilatê Afrîkayê, mirov vê qadê dikare weke qada duyemîn a herî zêde lê cinsê insên kom bîye bihesibîne. Eger em vê deverê di dîroka mirovatiyê de ji aliyê pêşketina şaristaniyê ve weke devera kurpketinê bi nav bikin, wê zêde nebe gotineke ne di heddê xwe de ye. Her wiha weke devera çîrok û çîvanokên destewari yên mirovatiyê lê hatin nivisandin an jî ya rastî lê dest pê kirin çêbûn jî mirov dikare pîroz bike. Şoreşên mezin ên piştre çê bibin jî wê berhemên vê destana pîroz bin. Ya sêyemîn, li derdora sed û pêncî hezar sal berê kombûna li vê qadê li ser hîmê zimanê îşaretan pêş ketiye. Ji zimanekî paşvemayî yê mîna îşaretan gavavêtina ber bi zimanê sembolan potansiyeleke mezin a pêşketinê ye. Li herêmeke berfireh pêkhatina komên mirovan ên xwedî ziman rê li ber civakbûnê, sitarê û qûtpeydakirinê vedike. Belkî jî di dîrokê de şoreşa herî mezin a nav lê nehate kirin û hînê keşfa wê nehatiye kirin ev e. Belkî li cih be ku em ji vê şoreşa mezin re bibêjin şoreşa ziman. Ji ber ku tu şoreşê bi qasî vê şoreşê li ser vê cografyayê rê li ber civakbûnê venekiriye. Her roj têgineke pîroz tê çêkirin, pergaleke nêzî ya malbatê tê avakirin û her çar demsal bi hemdê xwe li ser vê cografyayê xwe nîşandin. Wexta ev pêvajo hemû bi têgîn dibin, zimanê hevpar ên civakên berfireh çêdibe û pê re cara pêşî nasname ya civakan ji hev cihê dike pêk tê. Mixabin çi rewşeke xembar e, li van deveran ku cara pêşî etnîsîte çêbûn, îro qirkirineke hov a nasnameyan heye. Ya em jê re dibêjin pêşketina mezina civakî di vê pêvajoyê de bi têgîn û bûyerên dewlemend pêk tê ya rastî tê avakirin. Bi pêşketina têkînan re rê li ber pêşketina fikrê jî vedibe. Îhtimaleke mezin e mirovên bi têgînan li hev dikin û pê digihîjin hev, êdî nabe weke klanan bimînin û ji bo civakbûneke hînê jor dikevin nava dînamîzmeke mezin. Ez wer bawer dikim ku ev qad yek ji qadên bingehîn e, divê hem ji aliyê antropolojî û hem jî ji aliyê serdemên berî dîrokê ve were lêkolîn. Dîroknas û arkeologê mezin Gordon Childe bi awayekî xurt û mafdar bi hisên xwe herhal tê derxistiye ku di pirtûka xwe ya berhema wî ya girîng e û tê de bûyerên wê demê li vê cografyayê qewimîne nivîsîne navê di dîrokê de çi qewimî lê kiriye. Xusûseke din heye ku divê ez bi taybetî bibêjim, bi rêbazên arkeolojîk bi tenê raboriya herêmê nayê ronîkirin û analîzkirin. Kengî ji biyolojiyê heta fîlolojiyê, ji cografyayê heta sosyolojiyê, ji antrepolojiyê heta teolojiyê dîsiplînên gelek zanistan gihîştin hev, hingî mirov dikare dîroka serdema pêşî bi awayekî berfireh ronî bike. Di vir de em tenê balê dikişînin ser û banga wezîfeyê li pêwendîdaran dikin. Li gorî zanista jeolojiyê berî bîst hezar salan serdema qeşayî ya çaremî midayû dibe. Zanistên din jî bi agahiyên xwe vê yekê wexta destek dikin ev tespît nêzî rastiyê ye. Ispat bûye ku berî deh hezar salan baran û hêşînî li Erebistan û Çola Mezin hînê zêdetir bûn. Ev rewşa têr derfet û îmkanan dide bi dema destpêkirina şivaniyê re li hev rastê. Tevî vê yekê pêşketineke di na mezin ji zimanên destpêkê yê Efrîkayê pêşketîtir koma zimanên semîtîk xwe nîşan dide. Çanda semîtîk di cewherê xwe de çanda şivantiyê ye. Mînak şivantî ew çand biqîmet bûye, çandeke mezin a ketiye ser hev di derbarê mêh, bizin, deve û heywanên din de hebûna xwe hînê dewam dike. Li ser vî hîmî em dibînin etnîsîte pêk tê û nasnameyên cihê çêdibin. Hebûna çandeke xurt a etnîsîteyê di wê astê de ye ku vê çavdêriya me spat bike. Di gelek gotinên şaristaniya Sumer û Misrê de bandora vê çandê tê dîtin. Li derdora şeş hezar sal berê bi rewşa av û ba hewayê ya baş ve girêdayî çanda semîtîk ji Sehra Mezin heta Rojhilatê Erebistanê ji bakur jî heta zeviyên ji bo cotkirinê bi xêr û ber wisa şopêştine mohra xwe li dîrokê xistine. Qada çanda semîtîk weke dewam û qonaxeke çanda rîfa Rojhilatê Efrîkayê pêş ketiye. Ev nifşê di vê qonaxê de paşê wê bi dînên yekxwedayî xweseriya xwe pêk bîne. Lê belê bi taybetî divê ez bibêjim, ev çand li şûna ku di pêkhatina şaristaniya Misr û Sumer de diyarker be, di ser qada her du şaristaniyan bi navê Aramît û Apîr û di dîrokê de wê weke yekemîn qebîleyên dagirker bêne qebûlkirin. Semîtîk di şeveqavêtina dîrokê de pêkhatineke gelekî girîng in, mîna ku bi dengên lingê xwe erd hejandibin û hatibin. Li Bakur ji erdên bi xêr û ber ne bihurîne, sedema vê jî dibe ku pêşketina çandeke ji ya wan xurtir be. Em dikarin ji vê çandê re bibêjin, gav bi gav ketina nav çanda zewî û cotkariyê, Her wisa belkî jî li cih be ku em vê çandê weke çanda zewiyan jî bi nav bikin. Ji xwe di dîrokê de ji vê pêşketina dîrokî re Aryen dibêjin. Bi maneya kesên xwedî zevî û xwedî erd. Arî li ser van erdan xwediyê çanda yekemîn in ku di kurdî de bi maneya ax, cih û zevî tê bikaranîn. Mirov dikare wan bi vî awayî bi nav bike, Alîyeniyên ku bakurê Semîtîkan, kevana Toros Zagrosan weke qadeke sereke cara pêşîl cotkariyê vekirin, mirov dikare wan weke afirînerên cotkariyê bi nav bike. Di vê pêşketinê de av, ba, hewa, erdên bi bereket, texlîdên heywanan û nebatên cûr be cûr rol lîstine. Li deverên Semîtîkan cotkarî li wehayên teng bi hebûna xurme û çend cureyê din pêk dihat. Lê li aliyê nêkevanê zevî ji bo çandiniyê gelekî baş bûn. Li vir zeytûn, bindeq, çilo, hevrist, rez, qût û zat baş digihîştin. Dîsa gelek heywanên tên kedîkirin di serî de mîna mihên kovî, bizin, dewar, beraz, kûçik û pisîk li deverê kom bi kom digerin. Li Banî û Zozanên Çiyê daristanên mezin hene. Çar demsal bi temamî têne dîtin. Baran mîna ku bi rêk û pêk av bide dibare. Kevî û devên gelek çem û rûbaran ji bo avakirinê xweş bûn. Di nav Di nav van şert û mercan hemûyan de êdî dema şeveqavêtina dîrokê bûyerek e ku divê biqewime. Li gorî tespîtên jeolojî û serdema destpêkê, li deverê beriya pazdeh hezar salan qeşayê xwe vekişandiye çiyan. Tê texmînkirin ku tevahiya sedhezaran salî cinsê mirov li vê deverê kombiye. Piştî şoreşa ziman a li deverê û xweferzkirina çanda semîtîk li herêmê demeke kin serdema mezolotîk pêk tê û paşê derbasî serdema neolotîk dibe. Şikertên li Colemêrgê gelek îşaretên serdema mezolotîk û serdema piştî wê dide me. Di vê mijarê de kevirên hatine verrotin têra xwe delîlan pêşkêşî me dikin. Em dibînin li herêmê gavên mezin bi serdama neolotîkê re hatine avêtin. Gelek delîl hene ku beriya dozdeh hezar salan çanda neolotîkê li vir dest pê kiriye. Ev serdema ku em dikarin weke şoreşa gund, zevî û cotkariyê jî bi nav bikin, çi ji alî mirovatiyê û çi jî ji aliyê şaristaniyê ve weke şertekî pêş xuya dike. Bi serê xwe serdemeke çandêya mezin e. Girîngiya vê çandê bi qasî were zanîn nehatiye dîtin û di dîrokê de cihê heqkiriyê nedîtiye. Ji lewra mirov çiqas li ser vê çandê raweste li cih e. Wexta Gordon Chag dibêje, Girîngiya vê çandê ji çar sed salên dawiyê yê çanda Ewropaya Rojava kêmtir nîne, hînê zêdetir nêzî rastiyê ye. Di vê serdemê de ew çend îcat û vedîtin hene ku bi jimartinê naqedin. Cotkarî, pîşesazî, çûn û hatin, star, huner, rêveberî, dîn û bi tevahî pêşketinên li deverê di asa şoreşê de ne. Di her warî de bi hezaran rastiyên nû hatine keşifkirin û nav li wan hatine kirin. Bi vî awayî ji zimanê semîtîk berfirehtir û heta di ser xizna teng a zimanê şivantiya semîtîk re koma zimanê aryen bi gewde bû. Mîna ku hafize û bîra mirovatiyê ya wenda nebe, hîmê wê hat danîn. Ev koma zimên bi çand ji Hindistanê heta peravên Ewropayê belav bû ku ev yek jî careke din analîza me ya di vî warî de piştrast dike. Weke tê bawerkirin, koka koma zimanê Aryen ji Ewropa, Hindistan û herêma bakurê Derya Reş kepirên Rûsya zozanên Îranê di navbera herduyan re derbas dibe nîn e. Koka wê li devera kakil a kevana bi bereket e ango hîlala bi bereket e. Hem analîza gotinê ango aryen ya etomolojîk hem jî têkiliya rengê gotinên bingehînên etnîk ên di nava tevahiya komên zimanê Hînd-Ewropa de têne bikaranîn vê rastiyê piştrast dikin. Ya hînê girîngtir ew e ku devera em behsa wê dikin ji bo çandê herêma kakil û dendikê ye Ji lewra bi awayekî pir xwezayî pêkhatina ziman û gotinan jî divê li vir çêbibe. Avahiyên çandî yên etnîk yên hînê hene û delîlên dîrokî yên din vê rastiyê bi zêdeyî ispat dikin. Wê wextê fêmkirina hebûna nifşê duyemîn ê çand û ziman, dîrok û belavbûna wê çi ji aliyê pêşketina civakî û çi jî ji aliyê qonaxa şaristaniyê ya gihiştiyê xwedî cihekî dîrokî ye. Em dikarin bibêjin ku tebeqeyên din ên berê bi tevahî di nava van her du komên çand û ziman ên sereke de heliyane. Tenê wexta heman serdema qeşayî bi dayî bû, piştî wê li keviyên başûrê Sibîryayê koma çand û zimanekî sêyemîn çêbû. Ev çanda ku neh hezar sal berî niha ber bi başûr ve bela bû, heye ku welatê wê yê esasî Çîn be. Mirov dikare bibêje ji vê çanda ku seriyê wê yê başûr digihîje heta Fîniyan, di serî de Tirk, Moxol, Tatar, Koreyî, Viyetnamî û Japonî weke nifşê siyemîn ê Bakur çêbûn. Li parzemînê Amerîkayê çanda bi koka xwe ya çermesoran jî di ser tengava Bringen re di encama belavbûna heman demê de pêk hatiye û di vî warî de em xwedî delîlên xurt ên arkolojîk, etimolojîk û etnolojîk in. Em eskîmoyan jî dikarin bixin nava vê komê. Gelek çandên Efrîkayê yên hînê hene, tevî ku xisletên xwe yên hezaran salî diparêzin jî tesîrên xurt ên koma semîtîk li ser wan hene. Nemaze yên di nav koma zimanê sahîlî de cih digirin welê ne. Di nava kûrahiya daristan, çiya û çolan de jî mimkun e mirov li kilanên weke berî milyonan salan dijîn rastpê. Li gorî vê tabloyê, di serî de li bakurê navîn ê başûrê dinya me berî niha bi şeş hezar salan sê komên ziman û çandê yên bingehîn ji bo destpêka şaristaniyê çêbûne. Pir normal e ku çandên behsa wan têne kirin gelek caran bidin û bistînin. Bi bandora dîrok û cografyayê xwediyê xisletên cihêwaz in ku ev yek îro jî bi hêsayî tê dîtin. Ji aliyê mijara me ve yek ji xisûsên girîng ew e ku dema em çavkaniyên şaristaniya hin di Ewropayê lê dikolin, divê em çavkaniya dayike rast teşxîs bikin. Zanista dîrokê, çanda kakil a di bin bandora zaman-mekan de pêşî li ber çav digire û li ser radiweste. Em îro baş dizanin ku çanda kapîtalîst jî belavbûneke xwe ya dijwar a kakilî heye. Têgihiştinên li dîrokê yên xewn û xeyalî yên çavkaniyên xwe tune ne, derbên xeda li serwextbûna me didin. Kesên nikaribin têgihiştina xwe ya dîrokê bigihînin şîroveke gelekî girîng wê nikaribin şîroveya xwe ya îro manedar bikin. Mumkun nîne mirov civakeke bê dîrok bi temamî fêm bike û lê serwext bibe. Min di parêznameya xwe ya berê ya bi navê Parêznameya Mirovê Azad de çavkaniyên şaristaniyan nirxandibûn. Li ser wê hin rexne li min hatibûn kirin ku ez reduksyonîst nêzî şaristaniya Sumeran a li ser Tejaneya Firat Dîcleyê bûme. Ez ê van rexneyan jî li ber çav bigirim û dibêjim, ez di rewşeke reduksyonîst de nînim. Lê divê ez bibêjim ku ez girîngiyê didim çavkaniya dayike, Eger mirov dîrokê bişibîne çemekî sereke ya rola dayikê dilîze û rûbarokên tenê bi ser ve dibin, çandeke sereke yanî dayik heye û şaxên jê diçin hene, bi mabesta balê bikişînim li ser vê rastiyê, ez fikrên xwe weke pêşnûmeyekê diyar dikim. Ya rastî balê dikişînim. Çawa ku îro şaristaniya serdest, yanî modernîteya kapîtalîst weke dispêre koka şaristaniya Hind-Ewrûpayê, çanda Hind-Ewrûpayê jî xwe dispêre çanda çavkanî ya Aryen û şaxên wê yên Sumer û Misrê. Eger em di şaristaniya mirovatiyê de pirsgirêka çemê sereke yanî dayik û şaxên wê rast analîz nekin, em roja me ya îro jî nikarin rast bi nav bikin. Şax an ji rûbarok ji çemê sereke yanî dayîk diçin, xurt diherikin, hin ji wan di nîvê rê de zuha dibin û dimiçiqin. Her wiha çavkaniya çemê sereke jî xwedî maneyeke diyar kere. Eger em dixwazin pêşketina civakî ji aliyê dîrokî û cografî ve bi temamî fêm bikin, divê em gerekên rêbazê di çareserkirina pirsgirêkan de biceribînin. Du do. Pirsgirêkên belavbûna çand û zimanê Aryen. Nêzîkatiyên şaristanî û çandan di dîrokê de weke bingeh dibînin kêm in. Yên heyî jî xwedî nêrînên cihê ne. Em hewl didin pirsgirêkên li vir çareser bikin li ser hîmê çand û şaristaniyê çareser nakin. Em neçar in zeman û mekanê şaristanî û çandê di pêşketina civakê de bi qasî diyarkerî û kêrhatina wê bigrin dest û li ser rawesin. Naxwe dîroka li ber destê me wê ji komeke bûyeran zêdetir ti maneya wê tine be. Ji ber vê taybetmendiyê zanista dîrokê hîn nake mirov ji hînbûnê digre. Hema bêje dîrok ji gidîş û lodeke dîn, xanedan, qral, şer, qewm û hejmareke rastiyên weke wan pêk tê, pêşketina civakî hîn nake ji bo pêşiyê li hînbûna wê bigre pişt perde dike. Ev hewldanên îdeolojîk in û zihn û hafizayek ji desthilatdar û îstîsmarkaran re amade dikin. Şêwazên vegotinê yên bi vî awayî amûrên propagandayê yên ji gelekî berê de mayîne ku li ser hîmê îdeolojîk di rewakirina desthilatdar û îstîsmarkaran de têra xwe diyarkirin. Girêdayî daxuyaniya me ya derbarê sîstema agahî zanîn û rêbazê de em hinekî din bi analîza xwe dakevin. Rexneyeke din a di derbarê koma çand zimanê Aryen de ew e ku bi sedema Hitler jî ev têgîn bi kar aniye heye ku bêhna nijadperestiyê jê bê. Ji van kesan re dixwazim vê bibêjim, Di navê partiya Hitler de gotina sosyalîzmê jî hebû. Eger wisa be, ma divê em bibêjin bêhna nijadperestiyê jê tê wê biterikînin. Jixwe faşîzmê pir bi awayekî serketî gelek têgînên cihê yên zanistî û îdeolojîk bi kar anîne, ango di hewldanên demogojîk de têra xwe serketiye. Ji ber ku wisa ye, her hal nabe ku em dev ji zanist û îdeolojiyê berdin. Hîç nayê bîra me ku em miletgiriya li ser koka çand û zimanê Aryen bikin, Berava jî, divê ez bi serbilindî û anor bibêjim ku yek ji wan kesên ku li dijî milletgiriyê şîroveyên manedar kirine ez im. Eger em bixwazin hovîtiya îro li Iraqê fêm bikin, divê pêşî em qebûl bikin zanista me ya sosyolojî û dîrokê îflas kiriye. Piştre mafê me yê rexnekirin û pêşniyarkirina sosyolojî û dîrokî nû çêdibe. Ji xwe ji bo ev trajediya mirovatiyê ji holê rabe, biçûk be jî em jî karekî kêrhatî bikin. Ev mijara ku min di parêznameya xwe ya bi navê Parêznameya Mirovê Azad de rave kiribû, li vir careke din divê bi xetên sereke bînim ziman. A. Em dibêjin koma ziman û çanda Aryen çi di warê ziman de çi jî di avakirina binesaziya bikok a çandî de hîmekî girîng daniye û ev yek jî bi şertên dîrokî û cografî ve girêdayî ye. Salên navbera du hezar û çar hezarî berî zayînê dema dirêj a bicîhbûn û bisazîbûna vê çandê û vî zimanî îfade dike. Li nêzî vê demê her cure ku zigvanî ji bo ajotina zeviyan bikaranîna nîr û heywan, tekelêk, tern, destar, huner û dîn bisazî bûye. Lîsteyeke dûv dirêj a berhemên heywên û nebatan di zêdebûna şêniyan de xwe îspat dike. Ji kevirên baş hatine verotin û seqakirin tenê bi vir, kêr, aş, tekelik, mîmarî, hunerên din û berhemên dînî nayên çêkirin. Di dema kalkolîtîk de ji kevirên madenê berhemên hînê baş û qenc têne çêkirinê. Em îro jî li gelek mînakên van berheman rastên. Ji navenda Erdkolanê ya Biradostiyan a li keviyên Zagrosan heta navendên Erdkolanê yên li nêzî Qota Berçem û herî dawî jî li Urfayê yazdeh hezar sal berî niha mînakên kevirên baş hatine verotin, şehkirin û niqirandin, mîmariya dînî û xaniyên mezin hatine çêkirin û her wiha gelek amûrên ji kevirên madenan hatine dîtin. Xelkê herêmê îro jî van amûrên çandê û koma gotinên van amûran îfade dikin bi kar tînin, ev jî nasnameya devera kakil an jî dendik rohnî dike. Bi zimanê ewrûpî de îro jî bi dehan peyvên têne bikaranîn meseleya çavkaniyê zelal dike. Mirov hin ji van gotinan dikare wiha rêz bike, jeo, cîh, erd, jin, roj, bira, mur, mirin, sol, neo, nû, ga, Gran, gram, meş, xuda, guda, gudaa û her wekî din. Ji koma gelên otantîk, ango gelên xwecî ên herî kevin yên herî têne naskirin, kurd, fars, afgan, belûcî, hînê jî van gotinên kok ên me ji Martin bi kar tînin û ev yek jî nîşan dide ku koma çand û ziman a arî ji çavkaniya Ewropa û Hindê nîne, ya me gotî berevajî vê yekê îspat dikin. Ev çanda ku em behsa wê dikin û em dikarin kokên wê bibin dozdeh hezar sal berê, kokê wê yên dîrokî di metnên nivîskiyê yên Sumeran de û di gelek navendên arkolojiyê yên li herêmê de têne dîtin. Di dema vê çandê de Ewropa li serdema kevir a kevin bû, Hindistan jî li dema pîgmeyan bû, Em bi hêsayî dikarin nîşan bidin ku çand û zimanê Aryen di vê dema dirêj ya dîroka mirovatiyê de bi tevahî argûmanên mirovatî îro dijî jinêvî zêdetir û ne kêmtir çê kir û bi cih kir. Ji bilî hin navendên arkeolojiyê yên me weke mînak diyar kirin hînê bi hezaran jî di binê erdê de radiwestin. Her wiha komên gelan ên otantîk ku îro jî hebûna xwe dewam dikin ji xwe herî yek ji wan navendeke arkeolojiyê ya zindî ye. Em van gelan di dîrokê de weke nasname şeş hezar sal berê hebûna wan dibînin. Ez divê careke din bînim ziman ku navenda vê çanda kakil, di her warî de bi mane neyê îfadekirin, wê zanista dîrokê bibe xwediyeke masiyên mezin. B. Em ji sedî sed cihê çand û zimanê semîtîk weke rûbarokeke diherike ser çemê mezin nikarin piştguh bikin. Ji aliyê dîrokî ve, vî çand û zimanî xwe di heman demê de cihê kir, ji dewlemendiya wî guman nayê kirin. Ji aliyê çanda şivanî û eşîretê ve belkî jî hîn zêde dewlemend e. Belkî bi vî aliyê xwe ji koma çand û zimanê Aryen pêşketîtir be. Di metnên Sumeran de mirov şopan di vî warî de dibîne. Di van metnan de weke du bend, şivan û cotkar ên di nav perçûn û reqabetê de ne, bi zimanekî destanwarî behsa wan tê kirin. Çiqas dişibe Îraqa îro? Di ziman û çanda wan de vegotina destanwarî serdest e. Ji ber xisletên yeknesak ên çolê mîna hev in, pêkhatina xwedayê ezmên, El, Allah, li vê demê rast e. Heye ku weke nasnameya civaka eşîran a Harî Qulade ku cara pêşî xwe bi awayekî cihê nîşan da, mîna ezmanan têgîna, El, Allah, hat bilindkirin û gihişt pîrozbûnê. Durkheim têgîna Xwedê weke nasnameya civakî şîrove dike û mirov dikare vê şîroveyê ji bo mînaka El Allah jî weke delîlekî destekdar ê bi hêz diyar bike. Wer xuya ye di çanda semîtîk de sazî û têgînên Şêx, Seyîd pir zû bi gewde bûne. Di dema şaristaniyê de ev wer digerin saziyên pêxember û emîran. Tevî ku şaristaniya fîr'ewnên Misrê di qada semîtî de cih digre, mirov nabîne ku bi kê re çanda semîtîk hatîne. Berî zayînê bi çar hezar salan, em tu nîşaneyên maddî, têgîn û saziya nabînin ku çanda şivantiye rê li ber çandeke welê mezin a bajarvaniyê vekiriye. Jixwe belgeyên Misrê jî vê çandê jixwe re gelekî xerîb dibînin. Zimanê her du çanda jî naşibin hev du. Çanda semîtîk di qonaxa berê pêşî de berî zayînê li derdora du hezar û pênc sed salan bi nasnameyên Aqad, Babîl, Asûr, Kenan û Îsraîlê di dîroka nivîskî de cih digire. Nasnameya Ereb piştre berî zayînê li derdora salên pênc sedî weke nav xuya dike. Sumeran navên weke Aramî, Aramît û Apîrûl wan kirin. Pir şîroveyên xurt hene ku dibêjin Fenîke, Filistîn û heta Îsraîl pişt re di nava çand û zimanê semîtîk de helîyan e. Ji deryayê ve dest pê dikin û bi çanda Aryen re di nav hev de ne. Belge hene ku piştrast dikin wan di nava pêlên koçberiyê yên semîtîk de rengê xwe yên xwezayî yê destpêkê ji dest dane. Semîtîkan gelek caran pêl bi pêl êrîş birine ser qada çand û zimanê Aryen an jî koçî devera wan kirine. Çavkaniyên Sumeran gelek tespîtên arkolojîk û bermahiyên otantîk ên hînê hene di vî warî de têra xwe belge û delîlan pêşkêş dikin. Vê êrîş û mitîngeriyê mirov dikare bi heta berî zayînê Bi pênc hezar salan nemaze li gorî rêzê Aqad, Babîl, Asûr, Aramî û Ereban li Mezopotamyaya jor şopê mîtîngeriya xwe hiştine. Ereb bi îslamiyetê re bi xwe re asîmîlasyoneke dijwar dibin deverê. Îslambûn û erebûn di zik hev de dimeşe. Li dijî vê dagirkerî, mêtîngerî û asîmîlasyonê ziman û çanda Aryan gelekî xurt li ber xwe daye. Car caran bi êrîşan bersiv dayê, dagir kiriye û heta carinan karî bûye yên hember bike mêtingeh û asîmîle bike. Di vî warî de ji dîrokê mînakê mirov bide û têne zanîn hene, damezrînerên pêşî yên şaristaniya Sumeran, pêşiyên şaristaniya Misrê, Hyksos û Îbranî ji wan in. Pêşiyên destpêkê yên Sumeran, wexta çanda kakil a Aryen li Mezopotamyaya Jor di serdema Til Xelef de berî zayînê şeş û çar hezar salî ku dema wê ya herî pêşketî ye, Bi koşkirina Mezopotamyaya Jêrîn bi xwe re dibin û wê wer pêş dixin, derdixin qonaxa herî jor. Ev şîrove herî nêzî rastî û qebûlê ye. Baş tê zanîn ku bandora zimanê Aqad, Babîl û Asûran piştre li ser ziman û çanda Sumeran bûye. Divê mirov Sumeran ji komên koşkirî wêdetir weke belavbûna çanda serdema Tilxelef bi nav bike. Ev yekê ji bo şîrovekirine ke rasta dîrokê hînê zêdetir bi kêr bê. Heye ku hin koman ji devera çanda ariyen koç kiribin. Lê faktora bingehîn a bi bandor belavbûna çanda herî bihêz e ku wê demê di serdema xwe ya herî bihêz de ye. Carinan tê îdiakirin ku bandora Asya Navîn û Qafqasan bûye, ev îdiayeke tewş e. Ji ber ku di serdema damezrandina Sumeran de berî zayînê pênc hezar sal, ev deverên behsa wan tê kirin hînê di serdema kevir a kevin de ne û çanda ariyenî hînê nû nas dikin. Ji xwe ji aliyê naverok û şêweyê ve di wê astê de nînin ku bandorê li çanda Sumer bikin. Ji ber ku çanda Sumer ji ya wan gelekî pêşketîtir e û ji aliyê naverok û şêweyê ve ji wan xurtir e. Her wiha hêza wan nîne û ewqas ne pêşketîne nifşê çand û zimanê Aryem bibihrin. Bê guman rast nîne ku mirov çanda safî bifikire, ji ber ku ketina wan a nav hevdu her tim mimkun e. Dibe ku hin koman ji Asya Navîn û Qafqasan koçî nav nuştên Sumera kiribin, çawa ku îro gelek kes diçin dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Ewrûpayê. Wê demê jî hin koman xwe li kevana bi bereket girtibin. Ji gelek deverên dinyayê ji gelek qadan komên çandê yên cihêwaz û xizan îro berê xwe din Ewropayê û li wir bi cih dibin. Çawa ku çanda îro ya Ewropayê li her devera dinyayê belav dibe, çand û zimanê Aryan jî nemaze di warê sazîbûn û zêdebûna şêniyan de bi taybetî piştî dema Tilxeleb berî zayînê şeş hezar û çar hezarî derfet û îmkanê belavbûnê de Koçkirina nava wan jî em dikarin bişibînin koçên xizanan ên ber bi nava Ewropayê. Ci. Girîng e ku mirov newala Nîlê weke devereke girîng a çandê rast şîrove bike. Li vê newalê pêşketina çanda cotkariyê û gihiştina wê ya şaristaniya Fîr'ewnê Misrê dike ku ji çand û zimanê semîtîk re xerîb bimîne. Ji xwe wer xuya ye ku naveroka çanda semîtîk di wê qabiliyetê de nîne. Rengê zimanê Misrê bi tenê cêwaziya xwe ji zimanê semîtîk nîşan dide. Ji ber ku di navê de faktorên semîtîk nînin. Hînê li Başûr, çandên li Sûdan, li Etopya û deverên din ên Afrîkayê di wê hêzê de nînin ku serdema kevir a kevin derbas bikin. Ji lewra ji aliyê teorîk ve mimkûn xuya nake ku ew rê li ber çanda Misirê vekin ya rastî wisa jî nayê fikirîn. Dîsa ji aliyê teorîk ve kes nafikire ku komên ji qebîleyên Efrîka koç kirine li Newala Nîlê rê li ber pêşketinê vekiribin. Ji ber ku ji bo vê hewcedariya wan bi amûr û berhemên şoreşa cotkariyê hene. Em tu şop û nîşaneyan nabînin ku nebateke çandiniyê ya li kevana bi bereket li Nevala Nîlê xwe ber şîn hatibe. Di warê heywanan de jî em ji bilî kira Misirê ti tiştê din nabînin. Li gorî feraziyeyên teorîk çanda ariyên a li gelemperiya dinyayê belav bûye, mirov difikirîne ku di heman demê de şaxekî wê xwe gihandibe vê deverê. Divê ne jî bîr kirin ku rîfa Rojhilatê Efrîkayê nêzî Newala Nîlê ye û çawa ku mirovan ji Başûr ber bi Bakur ve koç kiriye, ji Bakur jî ber bi Başûr ve koçkirina mirovan mimkûn e. Çandên bi hêz timî bi van rêyên kevn tesîrên xwe belav kirine. Şaristaniya Misirê li salên çar hezarî berî zayînê rast tê. Çawa ku pêngava li kevana bi bereket rê li ber çanda Sumer vekir, heye ku ber bi salên pênc hezarî berî zayînê bi aliyê vê deverê ve jî belav bûbe. Nave, rok, şêwe, derfetên çûn û hatinê rê din vê yekê. Ji xwe li ser heman rêyê, di serê salên du hezarî berî zayînê de Hîksos, piştre di salên hezar û heft sedî berî zayînê de Îbraniyan, li Misirê koloniyên xwe çêkirin û heta asta rêveberiyê bilind bûn ku ev mînak jî fikra me piştrast dike. Her çend hêza belavbûnê ya çanda devera Aliyan qels bibe jî, çûna deverên semitîk a vê çandê wê paşê jî dewam bike. De. Piştî ku çanda Aliyan li kevana bi bereket bi ser ket û saziyeke xurt çêkir, di belavbûna ber bi Îran, Afganistan, Pakistan û Hindistana îro de gelekî bi tesîr bû. Em careke din dubare bikin ku ya ku çîvan deveran dike ji mirovan wêdetir çand e, ango ne yên fizîkî bandorên çandî ne. Em tesîrên pêşî yên koçberiya çandê li zozanên Îranê heft hezar sal berî zayînê dibînin. Li Hindistanê jî li derdora çar hezar sal berî zayînê dest pê kiriye bi tesîr bûye. Li zozanên Tirkmenistanê jî ev tesîr li salên pênc hezarî berî zayînê xuya dike. Mirov difikire ku çandên berê yên kevin kokên xwe efrîkîne û di serdema kevir a kevin de hînê çikiyayî mane. Bermahiyên çandî û rengên fizîkî yên hin koman, bi taybetî li Hindistanê, vê tezê xurt dikin. Delîlên pratîk û teorîk ên ku mîna li Misr û Sumerê hebûna pêşketina çandeke berhema pêşketina xwecihî ye, piştrast dikin nîn in. Her çend hin rexne vî şêwazê fikrê reduksyonîst bihesibînin jî, divê ez bi taybetî bi bîr bixim ku di dîrokê de şoreşên çandî gelekî kêm çêdibin û pir bi zehmetî pêk tên. Em li çanda Ewropa bifikirin. Mînaka wê li ti deverê nîne. Mirov fikreke bi heman rengî ji bo çanda li kevana bibereket a li gorî dema wê pêşkêş bike, têra xwe fikreke afirîner e. Ji komên li ber îmhakirinê û di nava tebîetên xwe yên hezarsalan de asêmayî, mirov nikare şoreşa çandî hêvî bike û mirov nikare wê hêjayî wan bibîne. Ev yek ji aliyê fikr û bermahiyên çandê ve jî destekê nabîne û nayê qebûlkirin. Belavbûneke çandî ber bi rojhilat ve salên sê hezarî berî zayînê li rojavayê Îranê li herêma Elamê xuya dike. Navenda wê Sûs e. Zêdetir dişibe mitingeheke sumeran û fena xwe gihandibe şaristaniyeke bajêr. Ji sedî sed bandora Sumeran e. Hînî li rojhilat li Pakistana îro li kêleka Çemê Pêncavê damezrîna bajarê Harappa û Mohanjadaro li salên du hezar û pênc sedî berî zayînê rastên. Eşkere ye ev avahî li ser şopên Sumeran e. Nabe ku mirov bi teoriyên beravêtî van çandan weke avahiyên orjînal ên çandên din bihesibîne. Ji ber heman sedemên têne zanîn em wisa nafikirin. Tebeqeya çandî ya jê re orjînal tê gotin, hema bêje di astekê de ye, dişibe pîgmeyan. Eger mirov ji wan şaristaniya bajêr a orjînal çêke, mîna ku mirov kerê hest bifikire. Divê ez bi bîr bixwim ku bi hezaran komên jiyana wan mîna hev û di heman astê de bi milyonan salan li herêmên cografîkên hînê pêşketî nekarîbûn heman şaristanî û şareşên çandî yên mezin pêk bînin. Ji bo fikra me were fêmkirin, bawer dikim ev yek têra xwe mirov hîn dike. Bê guman deverên em behsa wan dikin di van pêşketinan de bi kêr hatine. Gelek sentêz çêbûne, belavbûn û xwecihîbûn di zik hev de bi riza û bi dile. Ji xwe ya belav dibe komên mitînger nînin, nirxên hilberandinê yên pêşdebirnê yên madî û manewî ne, Çandên belav dibin ên xwe îspatkirî timî weke mûcîzeyên pîroz ên xwedayî hatine hesibandin. Gelekî girîng e ku mirov çandên qîmeta jiyanê ya madî û manewî bilind dikin bi çandên mêtînger, dagirker û asîmîlasyonên zordar re têkilî hev neke. Çandên belav bûne pir kêmê wan bi êrîşên hovane, mêtîngerî û şêwazî asîmîlasyona bi darê zorê meşiyane. Piraniya wan ji ber ku bilindkirina asta jiyanê îspat kiribûn bi coş dihatin qebûlkirin û yên qebûl dikirin ew weke ya xwe didîtin. Helwestên teng ên milletgiriyê ji bo dîrokê kirin ku ji nava meseleya belavbûnê kes nikaribe derkeve. Gelekî girîng e ku mirov ji aliyê sîstema rêbaz û zanîn û agahiyê ve bi helwestên milletgiriyê yên rastiyên herikîna dîrokî berevajî dike, piştperde dike, înkar dike û zêde mezin dike nexape. E. Li berhevgirtina çanda çînê ya dayik û çanda Aryen wer xuya ye mijareke têra xwe balkêş e ku divê mirov lê bikole. Tê tespîtkirin û tê fikirîn ku çîn jî di salên çar hezarî berî zayînê de ji neolotîkê derbasî çanda jor bûye. Wexta em bifikirin ku di heman dîrokê de çanda Aryen ji Ewropayê xwe gihandiye Hindistanê, weke têzeke xurt em dikarin bibêjin, çanda Aryen derbasî Çînê jî bûye. Çanda Çînê bi îhtîmaleke mezin xwe bi çanda Aryen xwedî kiriye, lê ne maze ji ber xisletên wê yên cografî û dîrokî yên li derve girtî û xweseriya wê roleke sereke daye pêşketina binecih û xwemal. Jê sedî sed tesîr li Çînê kiriye. Lê xisletên çandî yên xwemalî li gorî xwe rê li ber şoreşeke newrotîk vekirine. Fena Çîna îro ye. Pêşketineke mezin a dîrokî û şertên cografî û demografî bi hev re çawa rê li ber komûnîzmeke li gorî xwe vekiriye, dîsa rê li ber kapîtalîzmeke li gorî xwe vekiriye. Komûnîzm û kapîtalîzm heta bi karektera Çînê re nebe yek, komûnîzm û kapîtalîzma Çînê çênabe. Li dijî derve bihêz li ber xwe din. Lê wexta bi ser nekevin pişt re pir bi lez û bihêz çanda dijberê xwe qebûl dikin. Ev yek ji xisletên bingehîn ên wan qewman e ku di koma çanda dayîk a Çînê de weke Japon, Kore, Tirk, Moxol, Viyetnam û yên din cîh digirin. Dîsa jî xisletên bingehîn ên van qewman e ku pir bi hêz dikarin li ber xwe bidin lê di heman demê de dîsa bi awayekî nedîtî dikarin çanda dijber teqlîd bikin û zû dawerivînin hinavê xwe. Ev her du alî di heman astê de bi wan re heye. Ev xislet di çanda van qewman de weke xisleteke hevpar û veşartî ye. Çanda neolotîk û qonaxa şaristaniyê ya piştî wê di ser çînê re derbasî endamên komên din bûye. Eger mirov çîniyan di nava koma wê de weke erebên di nava koma semîtîk de bifikire, mirovê karibe hînê baştir fêm bike. Fena çanda semîtîk, koma çanda çînî jî nikarîbû weke çanda aryen taybetmendiya gerdûnîbûnê nîşan bide. Di vê rewşê de eger mirov Aryenan li rêza yekemîn, Semîtîkan li rêza duyemîn û piştî wan Çînê deyne, bawer dikim ku em ê çêtir karibin dabaşê hîn bibin. Fe Ya hînê girîng ew e ku mirov têkiliya di navbera koma çand û zimanê Hind-Ewropî û koma çand û zimanê Aryen de ruhnî bike. Belkî jî ev yek ji pirsgirêkên bingehîn ên zanista dîrokê ye. Li ser vê têkiliyê gelek spekulasyon têne kirin. Lê ew yek ji wan xelekan e li ser wê şîroveyeke hevpar çênabe. Di sedsala nozdan de wexta hevpariya komên ziman ê Hind-Ewropayê hatin fêhmkirin, dest bi lêkolînên mezin kirin. Li ser çavkaniya dayika koman derbarê çand û zimanê pêşiyan de şîroveyên nakok hatin kirin. Li ser kok û rîşên van çandan gelek tişt hatin gotin. Hinek ji wan kok gihandin Yonanan, hinan Hind û heta hinan gihand Bakurê Ewrûpayê, hinan ji wan jî birin heta Elmanyayê. Lê piştî ku cihêbûna ji prîmatên li rîfa Rojhilatê Afrîka û şoreşa cotkarî û neolotîk a li kevana bi bereket îspat bû, feraziyên behsa wan hat kirin bi tevahî têk şûn. Her du deverên navbihurî di dîroka mirovatiyê de gelekî girîng in ku me hewl da vê yekê bi kurtî û xulase rave bikin. Guftûgoyên li ser otantîkbûna komên çand û ziman ên li kevana bi bereket niha girîngtir bûn. Bi awayê em şîrove dikin, komên Aryen yên ji Proto, Kurd, Fars, Afgan û Belûçiyan di vê guftûgoyê de li rêzên pêş cihê girîng digirin. Nema zerrengê zimanê Hûriyan ku proto-Kurd in, diyar bû, aîdiyeta çand û zimanê Aryan ê xwedispêrê gelên otantîk zelal bû. Teza ez bi xwe jî rast dibînim ew e ku herêma kakil a şoreşa neolotîkê tenê bi vê çand û zimanî çêdibe. Herêma kevan jî ji sîstema Toro-Zagrosan pêk tê û weke hîlala bibereke jî tê binavkirin. Zelal bû ku ev herêm jî navenda çand û zimanê Aryen e. Xebatên etîmolojîk, erdkolanên arkolojîk ên dawî û qiyasên di warê etnolojîk de her roja derbas dibe vê têzê hînê zêdetir xurt dikin. Bi vî awayî pirsgirêka çavkanî û jêderê ya ji koma ziman û çandê ya Hind-Ewropayê re pêşengî kiriye bi giranî çareser bû. Ji ber ku dem dirêj e û cografya pir fireh e, zêde rast nîne ku mirov nexşeya belavbûnê ya çand û zimanê Aryen hema weke tê gotin bide. Lê bi hêsayî mirov dikare şîrove bike ku belavbûneke mîna ya ber bi Başûr û Rojhilat ve ber bi Bakur û Rojavayê Ewropayê ve jî pêk hatiye. Bi giştî ya tê qebûlkirin ew e ku li derdora pênc hezar sal berî zayînê vê pêla belavbûnê dest pê kiriye û berê ya zayînê di salên çar hezarî de ber bi rojhilatê Ewropayê, berî zayînê di salên du hezarî de jî bi tevahî ber bi rojavayê Ewropayê belav dibe û bi cih dibe. Di serî de Gordon Childe, dîroknasên girîng dîroka Ewropayê dispêrin van salan. Ji xwe beriya van salan serdema kevir a kevine, Homo sapien sî hezar sal berê li navbera Spanya û başûrê Fransayê îro cinsekî serwer bû ku ji bakurê Afrîkayê belav bû. Tê texmîn kirin ku di encama vê belavbûnê de heyî zêde dema Mezolotîk, serdema navîna kevir, hatiye jîn. Em di wê rewşê de nînin ku şoreşa cotkarî û neolotîka Ewropayê lê bikolin. Lê ez bawer dikim ku ji ber girîngiya xwe pirsgirêka çavkaniyê hatiye zelalkirin. Dîsa ez texmîn dikim ku belavbûna li vir ne li ser bingehekî fizîkî û kolonî lê li ser bingehê çandî pêk hatiye. Di vê mijarê de xweseriya Ewropayê ev e. Serdema Neolotîk tevî aliyê wê yê afirîner hemû li ber destê xwe têkoz dîtiye û girtiye. Ewropa xwedî wî şansî bû ku deh hezar sal tev bi carekê yan jî di demekê de ku mirov dikare kin bihesibîne karîbû dawerivîne hinavê xwe. Dikare bê gotin, çawa ku Ewropayê dinya çar sed sal e kiriye qada belavbûnê ji bo çanda xwe, ew bi xwe jî berî şoreşa neolotîk, hînê paşê jî ji bo şaristaniya Romayê û şoreşa Ruhmane ya Xirîstiyantiyê bûye qada belavbûnê. Her sê şoreşên mezin zêdetir li ser hîmê çandî li Ewropayê belav bûne. Belavbûn ji bilî çend şerên Împaratoriya Romayê bi mitîngerî, kolonîtî û asîmîlasyona bi darê zorê nebûye. Çandên jor û bilind weke dayîna Xwedê ji dil hatine qebûlkirin. Piştî ku Ewropayê bi vî awayî xwe gihand çanda mirovatiyê ya deh hezar salan ketiye ser hev, hînê piştre hîmê şoreşên mezin ên Ewropayê, ango Rönesans, Reformasyon û Ruhnîbûnê, şoreşên polîtîk, endustriyel û zanistî hatin danîn. Ewropayê bi qabîliyetên xwe yên taybet ev şoreşên mezin nekirine. Çemê mezin ê dîrokê û şaxên wî bi hev re weke şîpekê herikîne û bi vî awî Ewropayê karîbûye hîmê xwe deyne. Bêguman di heman demê de serdema qeşa xwe vedikşîne. Bi vê re bi saya av, ba û hewayê daristanên teze, hêşîn û erdên bi bereket li Ewropayê çêbûn. Ewropayê bi sentêza van şertan hemûyan karîbûye gav bavêje vê şaristaniya mezin a mohra xwe li roja me ya îro xistiye. Wexta cihê wê hat, em ê li ser detay û hûrgiliyên vê çîrokê rawesin û ji nêz ve çav lê bidêrin. Sisê, Rastçîrovekirina jiyan û pêşketina civakî ya çavkaniya xwe kevana bi bereket e. Di bin vî sernavî de xisûsa ku ez bi girîngiyeke mezin hewl didim rave bikim ew e, Zaman û mekanekî civakî yê diyar li ser şêwazekî diyar ê jiyanê bandoreke çawa dike. Di pirsgirêka rêbazê de jî mijara dû dirêj li ser rawestiya bûm ew bû ku rastiyên civakî ew rastî ne bi destê mirov hatine avakirin. Ev mijar ewqasî girîng e ku mirov xwe tam negîne maneya wê Dibe ku her cure xebata ji bo serwextbûnê ya mirov xwe lê rakişîne weke hînbûnê û maneyê bibe bêmanetî û cehaleteke mezin. Îdeya min ew e ku cehaleta di modernîteya kapîtalîst de ji wê cehaleta Ebû Cehîl a derketina demê dînên mezin a lanetê lê dikin gelekî mezintir e. Sedema vê ya bingehîn jî belkî pozîtîvîzma bûye dîn ku ji materyalîzma çor û serreserre ye. Ji ber ku ev postîzma bûye dîm berhemekî zihnê mirov e ji xwe metafîzîk e. Bi vê armancê min di beşa rêbazê de dûr û dirêj anîbû ziman ku mirov ji aliyê zihnî ve xwedî karektereke metafîzîk e. Postîvîzm hay ji xwe nîne û nabîne ku pûtperestiya wê ji ya demên berê hînê çortir e. Ez fikra xwe ya postîvîzm, ango pûtperestî ye, bi girîngî pêşkêş dikim. Pozîtîvîzm şêweyekî şîrovekirina rastiyê nîne. Her çiqas berevajiyê wê îdia bike jî zanista felsefeya diyardeyan şîrove dike jî nîne. Ji ber ku felsefeyeke wisa nabe. Her a bi ber çav dikeve, her dîmen û dengê guhê mirov bilivîne diyarde ye. Her hezkirin jî diyarde ye. Kîjan cahil an ji dîn dikare îdia bike ku rastiya gerdûnê tenê ji van pêk tê? Li gorî Eflatûn diyarde weke dîmen jî nayên hesibandin. Eger bibe bibe bi gotina Nîçe tenê dikarim bibim pêhesîneke hêsan. Mirov dikare li ser dualîteyên pêhesîn û diyardê jî raweste. Mîna ku em çawa li ser obje û subjeyê rawestiyabûn. Mixabin, modernîte resmê jiyanekê ye li gorî pozitîvîzmê hatiye girtin. Ez bi zanebûn gotina resmê wê ye bikar tînim. Ji ber ku modernîte ne bi cewherê jiyanê serre serre bi şiklê wê re têkil dar e. Gotina jiyaneke şaş rast nayê jîn a Adorno gotî û nikarîbû ji hev derxe, encama qûdûmşikestina wî ya li hemberî qirkirina cuhûyan e. Ya rastî ev ji bo mijarê gotineke kilît e. Lê ravekirina wê nîne. Şaşiya bingehîn a jiyanê di ku de ye? Jiyana şaş û çewt kî berpirsiyar e? Çawa hatiye avakirin? Têkîliya wê bi sîstema civaka serdest re çi ye? Bersiva pirsên bi vî rengî tine ye. Bi tenê qîma xwe anîne ku kokên wan bispêrin pêvajoya rohnîbûn û rasyonalîteyê. Mijar, ango şêweyê jiyana şaş şîro hatiye hiştin. Hewldanên bi heman rengî li cem Michel Fakult jî hene. Fakult dibêje, Modernîte mirina mirov e. Û vê gotinê werdihêle. Fîlozofekî ev çand navdar, çawa dibe ku mijareke girîng a mîna mirina mirov di çend hevokan de bide ser hev û werbihêle? Em wexta bixwazin vê yekê rave bikin, maneya wê nîne ku mirov behsa mirina wî ya bêwext û zû bike. Şîrove û heqîqeteke girîng di niqrîska mirinê de jî hewce dike were ravekirin. Kopernîk wexta di Sikrata de ye, Di xwe re dibîne ku berhema xwe ya tê de dinivsîne dinya li dora rojê digere bide weşandin. Gelek şîrovegerên heqîqetê yên din welê hem li rojava hem jî li rojhilat hene. Rexnegirên postmodernîteyê ji ber ku gelekî ketine nav gunehê jiyanê yê modernîteyê rastiyan hinekî jî fediyokî tînin ziman. Ango uslûba wan a hevpar a bikar tînin a wan kesan e ku tevlî koletî û desthilatdariyê bûne, ji şerbeta sîstematîka zanînê ya modernîteyê vexwarine. Hinekî jî uslûba Ezop. Em careke din dubare bikin ku xisûsa em hewl din rave bikin hûnandina rast û şaş a jiyana ne. Ne tenê modernîte, ango kapîtalîzm, jiyana şaristaniyên din ferz kirine gelo rast hatine hûnandin. Ji rahibên Sumeran ta qral xudayan, ji qral xudayên Misrê ta kesrayên Îranê, ji Skender ta împaratorên Roma, ji siltanên Îslamê ta monarkên Ewrûpayê, sîstemên bi awayekî fermî hîmê jiyanê danîne, gelo mirov wan jî di warê hîmdanîna şaş a cîhanê de bi qasî modernîteya kapîtalîst nikare berpirsiyar bibîne? Mîna xelekên zincîrekê bi van xelekên xistine stûyê pêşdeçûna civakî, gelo hîndanîna jiyana şaş her ku çûye pêk nehatiye? Têrê nake mirov ji şêwazê jiyana şaş tenê modernîteyê, nîzama wê ya qirkirin û şer berpirsyar bibîne. Bi qasî reh û kokên pirsê bersiva wê jî kûr e. Wexta em li ser şoreşa likevana bi bereket û şêwazê jiyana rê li ber vekiriya rawestiyan, me xwest em bi çavkaniya van pirsan gişan dakevin. Bê guman em dikarin civakê bi tevayî bi çandê rave bikin. Divê mirov gelek faktorê din li vê zêde bike, lê divê mirov qebûl bike ku bingehê civakê jî çand e. Di vê navberê de divê em rave bikin ka em çi maneyê din têgîna çandê ya em bi kar tînin. Mabesta me ji vê demeke dirêj a manedar e ku li cografiya û mekanekî di jiyana civak û dîrokê de xwedî xisletên taybet ên dest ji wan nabe. Em civakê ji tunebûnê bi vê cografya û dema dîrokî ya bi sînor îfade nakin. Lê belê em dixwazin bibêjin ku di avabûn û şikilgirtina gelek civakan de bûne xwediyê rolên bingehîn. Dîsa divê em di ravekirina xwe de bînin ziman ku civak ji jiyana bi xelekan bi zeman û mekan ve girêdayî pêk tê, her xelek çiqasî bi ya din ve girêdayî be jî her wisa xweseriyeke wê bi xwe jî heye. Cihêwaziya jiyanê ya civakên semîtîk û çînê ya beriya du hezar salan hîmê wan danîne, îro jî bi awayekî diyarker jiyana wan bi mane dike. Ji bo çanda jiyanê ya aryanî jî mirov dikare behsa heman xisûsê bike. Li aliyê din mirov dikare ji zanista manedanê fêm bike ku çanda jiyanê ya li ser van hîman hatiye avakirin di rêveberiyên dewlet û hiyararşî Qralên bi maske yan jî bê maske yên tazî yan li pişt perdeyê de xwe fermî kirine, pir zêde rê li ber berevajîkirina maneyê vekirine û bi awayê ji rêderxistinê li her cure kirêtî şer û qirkirinan derî vekirine. Ji jor ber bi jêr ve jiyanên fermî yan ne fermî yan jî jiyanên li jêr bi xelekên cêwaz hene. Dîsa jî jiyana civakî ya çavkaniya mezin xwedî wê xisletê ye ku şêweyên din ên jiyanê di nava xelekên din de diyar dike. Em navaroka têgîna çandê hinekî din ravebikin. Bê guman civaka kilan jî xwediyê çandekê ye, ango xwediyê jiyanekê ye. Maneya jiyanê di civaka kilan de weke civaka beşerî ya gerdûnî xwedî heman maneyê ye. Ziman û fikir bi nîşaneyan tê meşandin. Ji prîmatan ango ji heywanan zêde ne qetiyaye. Mirov bi çîroka klanekê dikare behsa hemûyan bike. Pêdiviyên hewceyî bi wan heye. Ewlehî û zêdebûn, hema bêjin ev her sê gotin ji bo tevahiya zindiyan heman tişt e. Me têkiliya vê bi zîhniyeta bisînor şîrove kiribû. Wexta di jiyanê de cihêbûn û ferq çêdibe, nermiya zihn pêş dikeve. Di ziman de ber bi vegotina bi sembolan gav têne avêtin û xwegihandina avahiyên madî yên derfetê din vê yekê jî bêhtir mimkun dibe. Bi vî awayî em dikarin bibêjin, pêşketina çandî bi pêşketina zimanê sembolan û nirmiya zêhnê, objeyên maddî yên zêde tevahî, îfade dike. Bi maneyeke teng çand zîhniyeteke civakekê, qalibên wê yê hizirandinê û zimanê wê îfade dike, Di maneya fireh de jî li vê zêdekirina daneheva wê ya madî, yanî bi tevahî amûrên hewcedarî bi wan heye, çêkirina qût û zat, hilanîna wan, serbiserkirina wan, çûn û hatin, ewlekarî, bi tevahî amûrên delaliyê îfade dike. Zîhniyeta çandê û wekhevî û cihêwaziya di navbera amûrên wê de, newekheviya di navbera xizan û dewlemenda de, asta jiyanên wekhev û cihê diyar dike. Em divê careke din diyar bikin ku daneheva madî û zîhnî bi qabiliyeta mirov bi xwe hatiye avakirin û di vê çarçoveyê de xwe gihandiye rastiya civakî. Di vê rewşê de eger em bibêjin jiyana civaka kilan a di serdema kevrakevin de bi milyonan salan dewam kiriye zêde xwediyên wekhevî û cihêwaziyên xweser nebûye, ev yekê rê li ber têkçûna maneyê veneke. Ji ber vê yekê me maneyeke mezin da derketina nifşên çandî yên mezin. Ji ber ku her nifşa çanda mezin tê maneya pêşketina jiyaneke cuda û mezin. Di vê çarçoveyê de mirov dikare pêşketina civakî û pêşketina çandî wek hev bibîne. Eger em gotinên xwe formule bikin em ê wiha bibêjin, Çiqas nermbûn û azadiya zihnî ewqas jî manedana zimanê sembolan, dewlemendiya fikrî û ji vir jî xwegihandina amûrên madî yên çandê û ev hemû jî tên maneya pêşketina civakê. Di vî beşî de feraziya me ya bingehîn ew e ku civakbûyîn weke rastiyeke hatiye avakirina esas afirîneriyeke mirov e. Bê guman em di wî de mîqdara madeyê û pêşketina wî ya biyolojîk ji nedîtî ve nayên. Em dizanin ku ev weke rastiyên fizîk, kîmya û biyolojiyê têne lêkolîn. Her wiha antropolojî û psîkolojî yên miroveke cins û zihn lê dikolin, di qada xwe de maneyê çêdikin. Her çend em rexne jî bikin, tiştên em ji rewşa parçebû ya zanistê hîn dibin hene. Em tim û tim behsa asta cêwaz a serwextbûnê ya rastiya civakî dikin, em vê dikin da ku ferqa wê ji zanistên din were fêmkirin. Eger em vê ferqê nebînin, em ê jî bikevin şaşiya mezin a postivîz ketinê û em ê nikaribin xwe ji nexweşiya zanistiyê rizgar bikin. Encama vê di modernîteya kapîtalîst de qirkirin e. Qirkirin, em careke din destnîşan dikin ku gunehekî mezin e, Adorno xist nava dehşetê û bi ti nêzîkatiya însanî û xwedayî nikarîbû bûyîna wê rave bike. Fikirî ku ji bo vê divê pirtûkan hemûyan bavêjin nava agir û ev hemû sipartin hûnandina şaş a jiyanê. Tespîteke gelekî girîng e ku mezlûmên qirkirinê wê ji bilî vê bi ti maneyeke din neyên bîranîn. Postivîzm û jiyana modern li ber xwe din da vê rastiyê qebûl nekin. Mîna ku tevî qirkirinan jî ciyana civakî dibe û dikare bimeşe. Yan jî bêyî ku stûnên bingehînê vî gunehî ji holê rake, bi nirxên madî û berevacîkirina zîhnî ya şaristaniyê ku rê li qirkirinê vekirine, curet dike û diwêre bijî. Adorno ji vê cureta di ti pirtûkê de nîne, ango divê di ti zîhnî de nebe û cîh negire, vediciniqe, xwe vedikişîne qalikê xwe û dimire. Ya ez jî hewl didim bikim ew e ku çavkaniyên vê curetê û şêweyên muhtemel ên bihurandina wê bikim pirsgirêk û di vê çarçoveyê de qabîliyetên me yên bersivdayînê derxînim holê û bigihînim mane û çalakiyê. Em nikarin ji nedîtî ve bên ku modernîteya dewam dike û diçe, her diçe rê li ber kulmozên qirkirinê yên bûne sazî vedike. Rastiya Iraqê ya li ber çavê me sergirt yan jî vekirî, bi tevahî rejîmên xwedîxisleta qirkirinê li Rojhilata Naverast û hevpariya vî gunehî gelekî eşkere û di nav dehşetê de ne tenê bi yên di navê de dişewitin û dihelin, bi yên lê temaşe dikin û çav didêrin jî xwe dide hizkirin. Lê li aliyê din lêgerîneke mezin a li jiyaneke azad heye. Yan jiyana azad yan jî qirkirin dualîteyek nîne ku mirov tu carî karibe pê re bijî. Bi vî awayî em nikarin bijîn û bibin hevparê vî gunehî. Ev dîrok, cografya û erdên rê li ber maneya herî dewlemend a jiyanê vekirin, ça bû ku ketin vî halî. Li aliyekî şerê di navbera etnîsîteyên têne maneya jiyana cara pêşî de, li aliyê din jî şerên bi pêşengiya xwedayê mezin ê dawî yê modernîteyê. Wer xuya ye, em biçin û bên, bigerin û bizîvirin, em neçar in giraniya xwe bidinê, bersiva wê bibînin û çalakiya wê li dar bixin. Divê ez tahma jiyana li kevana Bereket hinekî bi zimanekî wêjeyî vebêjim. Ez bi çavdêriyeke Broadway ê li Çay Unu ya Amedê erd kolan dest pê kir dest pê bikim. Broadway dibêje, Jiyan li ti devera dinyayê mîna li qûntarên kevanên rêzê çiyayên Toro Zagrosê manedartir nîne. Gelo ev mirovê li nav çandeke gelekî dûr gihaye çi ev gotinbûydan hizkirin? Arkologekî şaristaniyê baş nas dike dîroknasekî baş e, çima jiyaneke manedar li vê deverê dibîne? Lê yên îro li vê deverê dijîn ji bo heqdesteke herî kêm a li Ewrûpayê çil carî xwe qulophanî dikin û mîna ji şewbê birevin dixwazin ji ser van erdan birevin. Mîna ku tu muqedesat û nirxên wan ên estetîk nemabin û wê careke din nikaribin bi dest bixin, koçberî û barkirinê mîna çarenûsê qebûl dikin. Divê ez li xwe mikur bêm ku demekê ez jî bi nexweşiya modernîteyê ketim, dê û bav jî di navê de, min xwest ez ji her tiştê van erdan birevim. Ez gelek caran li xwe mikur têm ku di jiyanê de yek ji mijara ez zêde pê xapiyam ev bû. Lê ez dizanim ez ti carî bi tevahî ji çavdêrîya Bradway qut nebûm. Ez zarokê quntara wan çiyan, min serî çiyan jî weke textê xuda û xudawendan, quntara çiyan jî weke hin goşeyên ceneta wan afirandî dît û timî xwest lê bigerim. Ez hîn zarok bûm, navê dînê çiyê li min kiribûn. Ez paşê hîn bûm ku ev jiyan hînê zêde ya xuda dîinyosus e. Li pêş û paşiya wî koma keçikên hunerkar a azad bi navê Baka Dionysos geriyaye. Bi hev re xwarine, vexwarine û kêf kirine. Min ji vê jiyana xwedayî hez kiribû. Fîlozof Nîzçe jî ev xweda tercîhî Zeus kiribû. Ji vê jî wêdetir li bin gelek gotinên xwe şagirtê Dionysos nivisandiye. Wexta ez li gund bûm, her çiqas bi dîn re li hev nedikir jî, ji lîstikên keçikan ên nîşanê û wekî din wêdetir, min hez dikir ez bi wan re bilîzim. Li gorî min a bi awayekî xwezayî diviyabû bibûya jî wisabû. Ez ti carî razî nebûm ku çanda serdest jinê bigire û pişperde bike. Min qanûna bi navê namûsê ti carî nas nekir. Ez hînê jî ji guftûgokirin, lîstik û parvekirina muqedesatên din hemûyan a azad û bêsînor bi jinê re dibêjim erê, lê li ser navê çi dibe bila bibe, sedema wan çi dibe bila bibe, ez ji her girêdan û koletiya bêhna milkiyetê jê bê û li ser hîmê hêzê re heta dawiyê dibêjim na. Li van çiyan min tim hewl da komên jinan ên azad bi îlhameke xwedayî silav bikim û wisa bi wan re manedar bim. Di nûçeyan de gelek cara tê gotin, Komeke jinên ji Başûr Rojhilat ên li romorka traktorê yan jî pişta kamyonê barkirî wexta ji bo rêjbertiyê diçûn filan erêmê di qezayê de mirin. Ez wexta van hevokan dibihîsim, hêrsa me a li hemberî mêrê qaş û xwediyê jinê, malbat, hiyararşî û dewletê bi qasî li hemberî ti bûyerê nîne radibe. Ez hêrsa xwe ya ji vê rewşê gelek caran tînim ziman. Ma çawa dibe ji nifşên xudawendan ev qasî bi çû ketin? Ruh û hişê min ev bi çû ketin ti carî qebûl nekir û zihnê min jî ev yek ti carî ranekir. Ji bo mijin wê yan di asta pîrozbûna xudawendan de be yan jî wê hîç nebe. Tê gotin di civakekê de asta jiyana jinan gihîştiye pîvana asta jiyana wê civakê ye. Ez timî li ser rastiya vê gotinê difikirim. Min ji bo diya xwe hevoka ji çanda xwedawendên dayik mayî bi kar anîbû. Weke wan şîşman û qelew bû. Ji ber ku mîna jinên modernîteyê li hev nehatibû çêkirin, min nikarîbû pîrozbûna di wê de bidîta. Tevî ku me di jiyana xwe de êşên gelek mezin kişandine jî, ez ti carî bi awayekî cidî negiriyam. Lê piştî ku min qalibên modernîteyê hilweşandin, di serî de diya min û di şexsê wê de dayikên herêmê ango Rojhilata Naverast Hemûyan bi dilekî şikestî û çavên şil bi bîr tînim, dinêrim. Diya min ji bîrê bi zehmetî ava derdixist bi satilê dibir û wexta diwestiya û di nîvê rê de datanî min baz da ku rûst dibûm bi hemdê xwe vedixwar. Ez niha li wê maneya qurtên avê weke yek ji bîranînên xwe yên herî bijartî û xemxwar dinêrim, dibînim. Ez ji her kesî re pêşniyaz dikim ku piştî qalibên zihnê yên modernîteyê hemû hilweşandin, dikarin ji nû ve li têkiliyên xwe yên dê û bavê binêrin. Ez dixwazim dîsa bi heman awayî li tevahiya têkiliyên gund yên ji neolotîkê mayî temaşe bikin. Bêguman serketina herî mezin a modernîteyê ew e ku karîbû nêrîna me ya çandî a pazdeh hezar sale hatiye avakirin hilweşîne û tune bihesibîne. Mirov fêm dike ku ti kes ji kes û komên mirovan ên ev çend hatine hilweşandin û tune hatine hesibandin nêrîneke azad, serbilind, dildariya jiyanê û berxwedanê hêvînek e. Her heywan û nebatê li quntara çiyayên kevanê ji bo min objeyeke dildariyê bûn. Mîna ku di wan de maneyeke pîroz hebe min li wan dinêrî. Ez ji bo wan, ew ji bo min hevalek bûn û hatibûn afirandin. Me pir li pê wan baz da, bi eşq û evîn. Eşqa min hinekî welê bû. Hînê jî di vê mijarê de ya mikirî û ez nikarim xwe efû bikim ew e, çivîkên ku min ew digirtin bêrehm serê wan hildiqetand. Ji bo ez tehlûkeya mezin a di bin têgihîştina obje û subjeyê de bibînim, tiv vegotinê bi qasî van bûyeran bandor li min nekir. Tercîha min a ji bo ekolojiyê, bi dildarî û gunehê min ê zarokatiyê ve yê ez lê min kur hatim ji nêz ve têkildar e. Ev tehlukeya ruhî ya mezin ji çanda nêçîrê maye û hunerê zilamê fermandar û mitîngerê bihêz e. Ji bo min karîbûye ev tehluke ji holê rakira, diviyabû min maskeya şer û îqtidarê, ango xwedayên bi maske û bê maske qiralên tazî û li pişt perdeyê ya nêçîrvan derxista, ne xwe min nikarîbû qîma xwe bihanya. Em heta zimanên nebat û heywanan fêm nekin, em ne dikarin xwe fêm bikin, ne jî em dikarin bibin civakeke ekolojîk. Bîranînên heywan û nebatên pêsîra min bernedidan, minê bi vî awayî maneyek bidiya wan. Li deşta hema ji qûntarê çiyê dest pê dikir, ji destpêka biharê heta dawiya payîzê ji bo rakirina bênderê dixebitîn. Ji lewra diçinîn, didêran û dehl radikirin. Her cara ku ev hemû yê li gundikê bavê min tê bîra min, hiseke ku tu roman bi min re çêneke min digire. Ez gelek zêde xeman dixwim, çima min ew rêwiyên Xwedê tam fêm nekirin û bi wan re nebûm heval. Ya rastî bi tevahî têkiliyên min di nava hevaltiyê de bûn. Lê ji rûyê têkiliyên xeternak ên modernîteyê min nikarîbû şîna bavê xwe jî bigirim, ji lewra ez hînê jî nikarim xwe efû bikim. Bavê me belkî ji bavan evdê Xwedê yê herî belengaz bû, belê saf û pak bû. Lê li gorî min bavên cotkar dîsa jî yên herî hêja ne. Bi tevahî têkiliyên li gund ji bo min weke têkiliyên emrê xwe bihurandî û weke hewldanên bêtaqet ên demeke nediyar xuya dikirin. Reva ji gund û xweavêtina bajêr jî weke gunehekî dibînim. Ez hîç gûman nakim ku jiyane herî hêja û îdeal ji bo mirov li bajarên bi kansêr ûn modernîteyê nîne, li gundên ekolojîk e. Kengî bajêr bi gundên ekolojîk re li hev kir, mirov dikare weke mekanekê qebûl bike û destûrê bidiyê. Ez gelên li rêze çiyayên ji Amanosan heta Zagrosan jiyan û hînê dijîn, wan weke rêwiyên pîroz ên xuda û xudawendên li serê çiyan li textê xwe rûniştî dibînim. Li gorî modernîteyê gelên ez behsa wan dikim paşvemayî ne, lê ji sedî sed ez bawer dikim ku berovajiyê vê rast e. Li gorî baweriya min, pêşketîbûn, paşketîbûn hukmên îdeolojîk in. Ji lewra mirov çiqasî zîhniyeta modernîteya kapîtalîst a paşverû û dijminê mirovatiyê ji hev derxe, mirov pê dadkeve hîmê rastî yê mirovatiyê û pê li azadiya mezin vedigere. Kengî mirov ji cehenema modernîteyê ya ji karê îndustriyalîzm û dewleta netewe pêk tê rizgar bû her tişt wê baştir were fêmkirin û wê rê li ber dewlemendiya jiyanê veke. Eleqedarî û kêfxweşiya ez ji Til û girikî ji dema newrotîkê mayî re nîşan didim, bi New Yorkê nadim. Ev bajarê di nava xwe de ti maneyê nahewîne, bi tevahî deriyên xwe li kareke hînê zêde vekiriye, jiyana mirov xistiye nava qefeseke hesinî û kujêrê jiyanê endustriyalîzma cinawir himbêz kiriye. Ev bajar ji kopyeke bêmane ya Babîla heftê û du zimanî ya kesî tê de tiştek ji kesî fêm nedikir hînê bêmanetir e. Ez hîç gûman nakim ku ev avahiya bi kansêr a bajartiyê hilweşe mirovatî jî wê rizgar be. Min ev çîroka kin got ji bo ku ez bi bîr bixim em ji kijan çanda jiyanê hatine. Eger em bi hostayî fêm nekin ku ev şêwazê jiyanê berhemekî rastiya civakê ye, em ê nikaribin xwe rizgar bikin û bibin ehmeqên modernîteyê. Heta bi şivanê serê çiyê, jiyana bi kansêra modernîteyê her kes kiriye êsîr û min hewl da vê yeka ku tê wê maneyê di cewherê xwe de jiyan qediyaye, bi devê fîlozofên herî zîrek rave bikim û ji wan hemûyan wêdetir ez bi xwe jî vê rastiyê dizanim. Eger em xwe ji vê jiyana modernîteyê rizgar nekin, em ê nikaribin xwe bigihînin jiyana azad a em bi zîhniyet û îradeya xwe wê mumkun dikin û nikaribin jiyana azad bi tevahî çavkanî û dewlemendiyên wê bişîn. Çi zû çi dereng em ê fêhm bikin ku jiyanên me yên şaş hatine hûnandin wê rast neyên jiyîn. Em bi zimanekî zanistî çîroka xwe hinekî din berfireh bibêjin. Rastiyên civakî yên di dema kevana bi bereket de hatin avakirin, bi xalên sereke di dewamkirina jiyana îro de jî hebûna xwe dewam dikin. Hêmanên çandî yên madî û him jî yên zîhnî her çend di warê çandeyatî û çawatiyê de hinekî guherîbin jî, di cewherê xwe de hînê jî dişibin hev. Ziman di hîmê avahiyê de hevpar e. Şêwazên fikrê li qadên zanistî, dînî û hunerî dabeş bûne û hebûna xwe wisa dewam dikin. Şerên êrîş û xweparastinê doh jî û îro jî hene. Weke saziya bingehî malbat rastiya xwe dewam dike. Cihêwaziyên di navê de bi mezinbûna saziyên dewletê re mezin bûne. Dewletê li dijî civakê timî cih li xwe fire kir û di çarçoweya pêdiviyên xwe de çendî danehevên çandiyên madî û zînî yên civakê kir mulkiyeta xwe timî ji aliyê çendayatî û çawatiyê ve guherî. Ne weke ku bawerî pê heye lê berevacî pêşketinên civakî tevî dewletê dewam kirine. Em ê ji dewleta rehiba Sumer heta dewleta netewe ya modernîteya kapîtalîst bi avabûnên dewletan re encamên civakî û çanda bajêr a rê li ber vekir û jê re şaristanî tê gotin bigirin dest û maneyekê bidin rola wê. Ne Qasim em ê bibînin ne ku çînîbûnê rê li ber dewletê vekiriye, zêdetir dewletê şaxê çînîtiyê berdane û belav kiriye. Ez wir bawer dikim ku rola têgîna demê ya Fernand Brudel di pêşketina civakî de baş nehatiye fêmkirin. Nexasim têgînên weke dem û çand, dem û şaristanî û dem û civak hewce dike mirovan rave bike û ev yekê di warê dîrokê de gelekî bi kêr bê. Lê belê di zanista dîrokê de bi hostayî nayê bikaranîn. Ez ê di analîza li vir de bi wêrekî bi ser vê têgînê de biçim, wê rave bikim û hewl bidim bikar bînim. A. Dema herî dirêj, piştî ku serdema qeşayî ya çaremîn bi dawî dibe, ji bo civaka kevana bereketa çemê mezine di şoreşa neolotîk de an wê li ber serdemeke nû ya qeşayî veke yan wê rê li ber felaketeke nukleerî yan jî rê li ber şewbeke pêşî lê neyêgirtin veke û her wekî din wê hebûna xwe bi awayê fizîkî nikaribe dewam bike wê bajo. Çandên bi koma xwe semîtîk û çînê weke rûbarok an jî şaxekî van civakên dema dirêj cihê xwe digirin. Şaxên din ên biçûk ên çandan jî di nava çemê mezin de cih digirin û mîna rûbarokan in. Divê mirov naveroka tezê baş fêm bike. Civaka hatiye avakirin bi hêmanên xwe yên çanda madî û zîhniyeta xwe werqehîme ti sedema navxweyiya civakî di vê dema dirêj de nikare civakê xira bike. Em dikarin têgihîna civaka çandî ya bingehîn di berdêla vê demê de bi kar bînin. Ji ber vê dubare be jî ez timî qalib, naverok û danehevên civakê bi bîr dixim, da ku em karibin xwe bigihînin têgihîna civaka çandî ya bingehîn û ew jî dikare şûna têgihîna dema herî dirêj bigire. Lewra têgihînên civak û demê bi van maneyên xwe yên nû dikarin bi kêra civaknasiyê bên. Civaknasên lîberal hînê ji niha ve bi têgîna dawiya dîrokê, serwextbûna xwe ya li civakê bi metafizîkeke sexte û qelp heta hetayî mayînde bikin. Marksîs û têgihiştinên din ên mahşerî, ji zeman û mekan qut, serdema bexteweriya ebedî soz didin û peyman dikin. Yên reşbîn jî zêdetir têgihiştina serdema zêrîn bi bîra wan tê û qala bêmanebûna serdema teneke ya niha dikin. Têgîna dema herî dirêj, li gorî teoriyên civakî hemûyan a herî zanistî ye. Bi qasî şertên berçav ji bo serî û dawiya sîstema civakiya argûmanên bêne fêmkirin pêşkêş dike. Dîrokê ne weke komeke bûyeran dide ser hev û dixeniqîne, ne jî şêwazên teng ên civakê bi nertîneke sivik a deman digire dest û li ser disekine. Ne şêwazên civakê, ne jî bûyerên dikêliyan de diqewimin nikarin jiyanê bi awayekî manedar şîrove bikin. Ew tenê dikarin beşekî rave bikin. Di çarçoweya dema herî dirêj de, li civaka çandî ya bingehîn her cur re dîn, dewlet, huner, hiqûq, ekonomîk, polîtîk û saziyên din ê bingehîn cî digirin. Sazî ji aliyê çendayetî û çawayetiyê ve timî dikarin biguherin. Hinek jê dikarin pir biçûk bibin, dijberê wan jî mezin bibin. Hindik tune dibin, rola wan an jî ji aliyê saziyê din ve dewam dike yan jî di nava yên nû de maneya xwe dewam dikin. Eger em tevan bi yek carê bigirin dest, em ê bibêjin di nava tevahiya têgin û saziyan de têkiliyeke diyalektîk a çêker heye. Ji ber ku civaka çandî ya mezin bi tenê ye, ev yek wê ji şirîkên bihêz û pêkhatinên nû mehrûm dike. Di vê nuqteyê de em dikarin şerê di navbera afirîner û berêdîneran de fêm bikin. Afirîner haya wan ji têgîna dema herî dirêj heye. Hêza xwe ya rastî jî ji vir digirin. Ayetên Xwedê yên di derbarê dawî û dema afirandina gerdûnê de dikarin bi têgihiştina çandê werin ravekirin. Eger em bawerekî sosyolojîk rave bikin, em ê bibêjin hêza afirîner haya xwe ji xisletên civakê yên pîroz, mezin û biheybet heye. Ji xwe her sê pirtûkên pîroz jî, ango Tewrat, Încîl û Quran, ji bo ravekirina jiyana likevana bi bereket şîrove ne. Piraniya mirovatiyê mensûbê van her sê dînan e, ev yek jî ji ber xisletên şîroveyên wan in. Jiyana çandî ya nû bawayekî mucîzewarî, pêk tê û îdia dikin ku ev jiyan wê heta hetayê dewam bike. Vê îdiayê dike bingehê baweriya xwe. Ev yek jî ji hêza bi bandor a vê çandê tê. Em bifikirin, komên mirovan ên bi milyonan sal nikarîbûn ji kilanê û şiklekî piramîtayê xilas bibin, bi şoreşa li kevana bi bereket, li avakirina jiyaneke civakê ya nedîtî û bi gotina mucîzê dikare were ravekirin rastên. Ma dikarin vê rewşê bi gotinên pîroz, mezin, bilind, xwedayî, ceşn û roşan bi nav nekin. Em divê yekser bi bîr bixin ku sosyologên mîna Durkheim û zanyarên din, civak weke koma mirovan a ji tevahiya sazî û bûyeran pêkhatî hesibandine û jê wê detir jî neçûne. Behsên li ser çînayetî, ekonomî, hiqûq, polîtîka, felsefe û dîn ji mantiqê bûyer û saziyan wê detir naçe. Lê belê xwediyên van têgihîştinan bi ti awayî naxwazin fêm bikin ka çima gotinên wan bi qasî pirtûkên pîroz buha û qîmet nabînin. Di gotinên wan de aliyê herî qels ew e ku li girîngiya civaka dema herî dirêj serwext nebûne. Ez divê careke din bi girîngî bînim ziman ku mirovatî xwediyê bîreke kûr a çîroka xwe ye û wê bi hêsayî naterikîne. Bereva jî şiklê jê tê bawerkirin, girêdana civakan bi pirtûkên pîroz ne tenê ji ber Xwedê û hin rîtuelan e. Ji ber ku di van pirtûkan de şop û maneya çîrokên xwe yên jiyanê hîs dikin, ji wan re gelekî bi hurmet in. Bi gotineke din, mirov dikare bibêje, ev pirtûk bi rola hafizaya civakê radibin û ji lewra dest ji wan nabe. Bûyer û têgînên di nava wan de rast in, ne rast in ew tiştekî din e, bi pey ketina wan bi pey ketina çeqçeqoka aşe. Fernand Brudel gotina wî ya weke, Divê dîrok civaknas be, civaknasî jî dîrokî be. Ev gotin li cih e û bi vê gotinê balê dişîne ser şaşiyeke bingehîn a zanist û rêbazê. Têkiliyên civak û demê bi dîrokê re heta bi awayekî manedar neyên diyarkirin, wê vegotinên civakinasî û dîroke yên cuda cuda tenê civakê birîndar bikin û maneyê têk bibin. Hûn çiqas bûyerên bi belge bidin ser hevdu, hûn çiqas sazî û rêzikên civakî hîn bibin, hûn bi belgeyan rave bikin, lê wexta hûn nikaribin bersiva pirsên weke Li ku kengî bi çi naverokê û yên li wir dijîn çi dibêjin nedin, civaknasî û dîrok wê tenê weke malzemeyeke çor bi kêrî zanista manedanê bên. Beridîner, tevî ku bûyer û diyardeyan baştir tesbît dikin jî, ji ber ku li maneya têgîna dema civakî serwext nînin, ji rexneyan xilas nabin. Hafiza û bîra civakî ji beridandina bûyer û diyardeyan girîngtir e. Ji bo mirovî zanista manedanê ji tespîtkirina diyardeyan li pêştir e. Li wir jiyana wan a mîna çemekî diherike heye. Ji ber hêza bîr û hafizeya civakî ye ku dest ji xwedê bernadin. Em ê di pêş de jî li ser rawestin ku civakê bi têgîna xwedê û hafiza xwe ya berê kiriye yek. Pozitîvîzm nexweşiyeke modernîteyê ye. Û ji ber ku li dijî hafiza civakê ango metafîzîka civakê radiweste, nikare xwe ji rexneyan rizgar bike. Mirovê bîroke çawa di jiyanê de li zehmetiyên mezin rast ê û dibe fena zarokan, civakên hafiza xwe jî wenda dikin, xwe ji bîr dikin û bi tehlukeya xwendakirinê re rû bi rû dibin. Civakên bîroke bi hêsayî dibin mêtinge, têne dagirkirin û asîmîlekirin. Objektîvîstên pozîtîvîst îdia dikin ku civakê bi awayekî zanistî rave dikin, lê tevî vê yekê objektîvîzma pozîtîvîst dibistaneke fikrê ye ku herî kêm herikîn û pêşketina civakê nas dike. Civakê bê dîrok weke lodeke hişk a materyalîst şîrove dike, bi ravekirineke kêm û çeloxwarî rê li ber operasyonên civakî yên bi tehlûke vedike. Têgîna muhendîstiya civakî têkiliya xwe bi pozîtîvîzmê re heye. Ev kes bawer dikin ku wê bi destwerdaneke ji derve ve karibin şikil bidin civakê. Ev helwestên em behsa wan dikin, di heman demê de têgihiştina fermî ya modernîteyê ye û ji bo şerên îstismarê û desthilatdariyê yên li derve û hundirê civakê têne meşandin, sedemên rewa çêdikin. B. Em dikarin têgîna dema pêkhatinê di pêşketina civakê de ji bo veguherinên bingehîn ên sazîbûnê bi kar bînin. Eger dema pêkhatin û hilweşîna avahiyên bingehîn were destnîşankirin, ev ê karibe bi kê re bi manekirina rastiya civakî bê. Rewşa mirov a zordestî û îstîsmarê li ber çav were girtin, mirov dikare civakan weke koledar, feodal, kapîtalîst û sosyalîst dabeş bike û belkî ev yek ji bo şîroveyên bi mane bibe mijar û dabaş. Têkilîdanîna şêweyên civakê bi van demên pêkhatinê re rê li ber lîteratureke girîng vekiriye. Lê belê ji ber ku têkiliyeke bi mane bi demên kin û dirêj re danayne pir bi kêr nayê, tenê maneyên klîşe têne dubare kirin. Mirov dikare civaka neolotîk hem weke civaka pêkhatî hem jî bi demên civakê yên çandî yên bingehîn re dizik hevde şîrove bike. Hebûna avahiyên wê yên sazûmanî yên xweser û danehevên wê yên jiyana zîhnî û maddî hem dikarin bi dema pêkhatinê werin ravekirin û hem jî ji ber ku bandorên wan ên çandî heta tunebûneke fizîkî yan jî hilweşînê dewam dikin, dikarin bi têgîna dema herî dirêjî werin ravekirin. Komên mirovan ên berfireh û şêweyên zîhniyetê yên ji zanist, huner, dîn, ziman, malbat, etnîsîte, qewm û wekî wan pêk tên, her çend heta dawiya demê bi gelek awayan biguherin jî, bi îhtimaleke mezin li ser piyan dimînin û mijara bingehîn a demên civakî yên çandî pêk tînin. Her wiha mirov dikare ekolojiyê têkildarî encamên şaxên zanistan hemûyan di vê demê de weke zanista ekonomiyê ya sazîbûyî îhtimam pê bide. Siyaseta demokratîk jî yek ji wan mijaran e, divê hem weke sazî û hem jî weke zanist timî bijî û hebe. Saziya herî bingehîn a demên pêkhatinê saziya dewletê û jiyanên bi wê re ne. Tevî wê jî hiyararşiya heyî, çîn, weke sînorên dewletê, milk, erd û welat, weke şêweyên dewletê, dewleta rahib, dewletên xanedaniyê, dewleta netewe û cumhuriyet ji wan mijarên girîng in. Şêweyên dînî jî ji wan mijarên girîng in. Mijarên civakan ji aliyê şêweyê hilberînê weke newolotîk, koledar, kapîtalîst û sosyalîst dabeş dike, di nav mijarên dema pêkhatinê de ne. Hilweşîna saziyan jî di nav dema pêkhatinê de cih digirin. Belkî ya rast ew e ku mirov ji bo şaxê jêr ê civaknasiya mijarên pêkhatinê lê dikole bibêje civaknasiya pêkhatinê. Ji mijarên lêkolînê yên dema herî dirêj re jî, ji bo bi tevahî bigire nava xwe karibe bibêje civaknasiya çanda bingehîn. Ci. Mijarên dema kin û navîn hem ji aliyê hejmarê hem jî ji aliyê çawatiyê ve gelek bûyer û diyardeyan dikin dabaşa xwe. Di nava demên kin û navîn de bi tevahî bûyerên guhertin û veguherinê yên avayiyê dikin mijarên xwe yên bingehîn. Mijarên dema navîn, guhertinên di nava heman sazî û avahiyan de hinekî di dema dirêj de dike mijar. Mînak, mirov dikare buhranên ekonomîk, guhertinên rejîmên siyasî, her cure avahiyên rêxistinên siyasî, civakî, ekonomîk û çalakî di vê çarçoveyê de bibîne. Bi tevahî çalakiyên ferdên civakî û civakîbûnê di nava mijarên dema kin de ne. Medya jî zêdetir bûyer û diyardeyên dema kin esas dikire. Bûyerên rojane jî di her avahiya saziyê de serê quncika dema kin dagir dikin. Civaknasiya bûyeran di dema kin de digire dest, rast e ku mirovê weke sosyolojiya Augusto Comte bi nav bike. Bi gotineke din dibe ku li cîh be mirovê weke sosyolojiya pozîtîf bi nav bike. Ya rastî divê şaxekî sosyolojiyê hebe beşa bûyeran lê bikole. Nexasim di demên kaotoîk de bûyer zêde û diyarker dibin. Eger sosyolojî tevî sosyolojiya pêkhatin û çanda bingehîn bi sosyolojiya pozitîf a bûyeran re vedibêje bibe yek, wê hevdu temam bikin. D. Bûyerên civakî jî di navê de, pêkhatin û bûyerên gerdûnî hemû jî hewcedariya xwe bi rewşeke ku em jê re dibêjin kuantum û kaotîk heye. Atmosferên kuantum û kaotîk atmosferên afirîneriyê ne. Her çiqas hebûna wan hûr û kûr nehatibe kolan jî ji sedî sed hene. Bi tevahî pêkhatinên dema dirêj, navîn û kin hem her kêlî hem di dema navber de diqewimin û diçin, li ser piya dimînin û ev mijar êdî yek ji wan mijarên sereke ye ku zanist pê re ji dil eleqedar dibe. Eva em behs dikin kêliya kuantum û neqeba kaosê, mirov dikare wê weke kêliya xuluqandinê jî bi nav bike, nabe ku mirov jine dîtî vebê. Di gerdûnê de îhtimala azadiyê di vê kêliyê de diqewime. Azadî bi xwe bi kêliya afirandinê re têkildar e. Her çiqas bi tevahî pêkhatinên civakî û xweza, hem ji aliyê avabûnê, Hem ji bo li ser piya bimînin û hem jî ji aliyê dema jiyanê ve xwedî xisletên cêwaz bin jî hewcedariya wan bi kêliyên afirandinê heye. Ji ber vê sosyolojiya ji alî civakî ve mijara dema kin a herî kin a afirandinê digire dest, divê mirov jê re navekî bifikire. Pêşniyara min a şexsî ew e ku mirov ji bo sosyolojiya bûyerên civakî di kêliya afirandinê de digire dest bibêje sosyolojiya azadiyê wê li cih be. Ya hînê girîngtir, bi saya civakbûnê mirov gihîşt qabîliyeteke bêhemta û zîhnî wî ya nerm rê li ber afirandineke nedîtî vekir. Ji lewra ez yeqîn dikim ku ev sosyolojiya em hinekî weke sosyolojiya zîhnî dibînin û dikarin weke sosyolojiya azadiyê binav bikin, gelekî hewcedarî pê heye. Îrade û fikra azadiyê divê yek ji mijarên sereke yên lêkolîna wê be. Ji xwe pêşketina di dema kêliya afirandinê de pêşketineke ku aliyê wê yê azadiyê heye. Ev kêliya herî kin, kêliya kuantum û neqaba kaosê dikare her wiha weke sosyolojiya afirandinê jî were binavkirin. Ji ber ku ev sosyolojiya afirandinê herî zêde qada civakî digire nava xwe, ango zêdetir pê re eleqedar dibe. Sosyolojiya azadiyê dibe yek ji mijarên divê herî zêde were pêşdebirin. Her çend mijara me eleqedar jî nake, weke dabaşeke fikrê divê mirov behsa dema astronomîk jî bike. Hînê mijarên vê demê ne hatine destnîşankirin. Lê belê weke xalên sereke, roj û pêkhatina giravên ezmên, hilweşîna wan, karektera gerdûnî ya muhtemel a berfirehbûn û tengbûnê û bi van ve girêdayî hêza kişandin û dehfdanê di nava têgîn û dema astronomîk de mirov dikare weke dabaşên bingehîn bêjmêre. Temenê gerdûnê jî di nava wan mijarên sereke de ye ku divê bê guftûgo kirin. Van fikrê xwe yên di derbarê rêbaza lêkolîna sosyolojîk de wexta cihê wê bê, em ê derbarê mijarên pêwendîdar de hem rave bikin hem jî bicih bînin. Divê neyêj bîr kirin ku ez bi awayekî dixebitim mirov dikare jê re ceribandin bibêje. Ji lewra pir normal e ku fikrê me bi awayekî pêşnûme xuya bikin. Em wexta bûyerên di civaka likevana bi bereket e careke din bi vê nêrîna sosyolojîk lê bikolin, em ê bibînin ku sosyolojiya azadiyê li herêmê di pêvajoya şoreşa neoletîk de ji aliyê dîroka civakî ve şahidiya neqeba kaosê ya herî bi bereket dike. Komên gerok ên bi nêçîrê û berhevkirina pincaran debara xwe dikirin, piştî ku qeşa rabû û xwe vekişand serê çiyan, bi tecrûbeyên xwe yên berê pêkhatina xwe ya civakê ji hev derxistin û bi vî awayî li rê û rêbazan geriyan ji bo li deverekê bi cîh bibin û cotkariyê bikin. Komên klanan ên bi sedhezar salan jiyabûn îdî ber bi komên mezintir vediçûn. Em dikevin qonaxekê êdî zihniyet vediguhere û dike ku benda li pêşiya avê biteqe. Li şûna zimanê bi tevahî ji zimanê sembolan û zihniyeta kevn a klan qutnebûyî, gavavêtina ber bi xelkên mezin ên gundan û zihniyeta etnîsîteyan di rojevê de ye. Nîzama zimanê sembolan bi lez pêş dikeve, Bê hejmar alavên qût û xwarinê yên çûn û hatinê, tevn, kûzik, destar, avahîdanîn, dînî û hunerî derketine holê, ji tevan re nîzama binavkirinê û qalibên zîhnî hewce dikin. Civaka nû bi giranî xwe dispêre jiyana gund, têkiliyên klanê jî werdigerin têkiliyên etnîk. Şêweyên nû yên pêkhatinên maddî, eger çarçoveyên xwe yên manedartir nebin, wê nemeşin û heta dest pê nekin. Ziman û zîhniyeta veguherînê bi nasnameya civaka kilan a berê bi totemê dewam dikir. Sembola civaka newolotîk xwedawend dayîk e. Fîgurên toteman kêm dibin, fîgurên xwedawend dayîkê zêde dibin. Nave rastê tijî dikin. Jina dayîk a rola wê mezin dibe temsîl dike. Ji aliyê dînî ve ev qonaxeke li pêş e. Bi xwe re dewlemendiyeke mezin a têgînê tîne. Di ziman de daçekên mêbûnê derdikevin pêş. Di daçekên zimanê sembol de jin rewşa xwe ya sereke demeke dirêj diparêze. Em îro jî vê taybetmendiyê di gelek zimanan de dibînin. Bi Xwedawend Dayikê re civak bi pîrozbûneke zêde dikemile. Civaka nû tê maneya têgîn û binavkirinên nû. Pêvajoya em jê re şoreşa zîhniyetê dibêjin, ji ber ku afirîneriyê dixwaze, divê em wê di nava sosyolojiya azadiyê de bigirin dest û li ser rawestin. Dîroknasên di karê xwe de hosteh hemfikirin ku pêvajoya behsa wê tê kirin têr û tijî pêk hatiye qewimiye. Tê maneya bi hezaran diyar de bi hezaran nav û şoreşên zîhnî. Ji şoreşa zîhnî ya li Ewrûpayê berfirehtir şoreşeke mezin a resen û hewldaneke afirîner mewzû behs e. Yek ji tespîtên dîrokî ye ku piraniya vedîtin û bi tevahî têgînên îro em bi kar tînin di wê demê de hatine afirandin. Eger em bi awayekî çor dabeş bikin, ji nêvî ne kêmtir gelek hêmanên civakî hatine afirandin. Di warê dîn, huner, zanist, çûn û hatin, mîmarî, dexl, fêkî, mêwe, dewar û pez, tevn, kûzik û dîzik, hêran û destar, aş û aşxane, cejn û roşan, malbat, hiyararşî, rêveberî, êrîş û parastin, xelat û diyarî û aletên cotkariyê de Lîsteyeke ku mirov dikare hînê rêz bike, ji aliyê çendayetî û çawetiyê ve tevî rewşa xwe ya pêşketî, îro jî alavên hatine afirandin di nava lîsteya me ya bingehîn a jiyanê de cihê xwe digirin. Em wexta li pêkhatina malbat û gundê jineolotîkê mayî dinêrin, di serî de exlaqê civakî yê herî resen jiyanê manedar dike û hêzê didiyê. Rêz, hezkirin, cîrantî û alîkarî, gelekî di ser nirx û buhayên modernîteya kapîtalîst re ne. Qalibên zîhnî yên bingehînên civakê ku wê ti carî kevin nebin esas mohra vê serdemê li ser wan e. Ji aliyê sosyolojiya pozîtîf ve jî jiyana bûyerî ya li herêmê li gorî xwe gelekî dewlemend e. Bûyer û diyardeyên nû yên li kevana bi bereket li gorî jiyana civaka kilan a yeknesak ku bi nêçîrê, parastin û berhevkirina pincaran û guhean dewam dikir ji bo pêşketinê dipişkive. Bê hejmar bûyer û diyardeyên nû hatine binavkirin, bi awayekî dewlemend deng û çalakiya mirov pêşkêş dikin. Em ji vegotinên pirtûkên pîroz tê derdixin ku maneya bingehîn a wê demê di zêhnê mirov de rê li ber têgîna cenetê vedike. Belkî jî em bi kêliyeke gelekî bi şens a sosyolojiya poztîvî re rûbirû ne. Li ser mirovatiyê mîna barana stêrkan bibare pêşketinek di rojevê de heye. Bûyer û diyardeyên mîna baranê dibarin, li çar aliyên cîhanê mîna stêrk û rohniyê belav dibin, pêşketina civakî weke xeyaleke bihuştê û heta kêliyên danîna wê ango çandiniya wê ye. Ji aliyê sosyolojiya pêkhatinê ve, mirov dikare şopên tevahiya saziyên mohra xwe li pêşketina civakî xistine li kevana bibereket bibîne. Nexasim dema beriya zayînê şeş hezar û çar hezar sal tam dema bi sazîbûnê ye. Cih û warên gund û bajar wê lê bêne avakirin diyar bûne û li wan deran bi cih bûne. Hiyararşî çêbûye, dîn bûye sazî, perestgehên pêşî derketine holê, etnîsîte bi gewde bûye, şiklên zimanan xwe zelal kirine, rêwresma cîrantiyê cî bi cî bûye û rêveberiya bi exlaq jî werxuyaye, dema xwe ya herî bi hêz damezrandiye. Bi gotineke din, mayîndebûna şoreşa gund û cotkariyê ya civaka newrotîk bi sazîbûna wê misoger xuya dike. Avahiyên civakî yên mijarên bingehîn ên sosyolojiya pêkhatinê ne, cara pêşî li kevana bi bereket ev çend pêkhatineke xurt nîşan didin. Ev avahî û sazîbûyînên resen îro jî hêjayî lêkolînê ne û hînê jî gelek tişt hene em ji rastiya wan hîn bibin û heta weke nirxên mirovatiyê yên pêşî yên sazîbûyînê em pêkhatinên li vê qadê çiqasî lê bikolin, em ê ew çend der barê damezrandina sosyolojiya pêkhatinê de bigihîjin encamên têkoz. Divê em baş zanibin ku sosyolojiya pêkhatinê ya roja îro di warê zanista manedanê de gelekî mehrûm e. Eger weke parçeyekî sosyolojiya giştî xwe di ber çavan re derbas bike, dikare bibe îfadeyeke xurt a zanista manedanê. Çand û zimanê hîmê wê li kevana bi bereket hat danîn, weke mijara sosyolojiya çanda bingehîn cihê wê di asta çavkaniya resen û orjîn de ye. Civaka li herêmê hatiye avakirin di rewşekê de ye ku dema wê dirêj e. Me berê jî gotibû, eger jiyana mirov bi afateke xwezayî yan jî civakî bi rêjeyeke cidî ji holê ranebe, nifşê şaristanî û çanda civakî ya li kevana bi bereket di wê rewşê û çarçeweyê de ye ku serektiya xwe dewam bike. Şaristaniya çavkaniya xwe çîn an jî semitîk ji bo bibe hêzeke hegemonîk ji aliyê hêz û çarçoveya xwe ve bêîmkan nebe jî di pratîkê de gelekî zor û zehmet e. Ji xwe tevî êrîşên îslamî û êrîşên mezin ên çavkaniya xwe moxolî, çanda hind û awrûpayê, ango çanda çavkanî, çand û zimanê aryen, karektera xwe ya hegemonîk hîç wenda nekir. Di demên pêş de belkî Çîn dest bi êrîşeke nû bike. Lê çanda Hind Ewropayê ya li gelemperîya dinyayê bi cîh bûyî, dagirkirin û îstilakirina wê, mitingeh û kolonîkirina wê, eger destekdaneke mucîzewarî ya tesîrên derve nebe, weke mînak li derveyî herêma Çînê felaketek mezin a civakî û xwezayî, îhtimaleke gelekî qels û lawaz e. Em dikarin sosyolojiya çanda bingehîn bi sosyolojiya giştî re wek hev bihesibînin. Hingî mirov dikare guherîn û veguherîna şêweyên zîhniyetê, saziya malbatê, di serî de jî endamên sê çandên mezin, endamên çandên din hemûyan ji di nav de, hebûnên qewm û etnîsteyan bike mijara sosyolojiya giştî. Ya girîngtir, rewşên kaos û rizînê yên ku sosyolojiya azadiyê û sosyolojiya pêkhatinê bi wan re rû bi rû dibin, weke palpişt û encam di jiyana wan de cih digirin, dikarin weke mijar di çarçoveya sosyolojiya giştî de werin lêkolîn. Li kevana bi bereket civaka mezin dibe, di qonaxa xwe ya duyemîn de bi dewleta Rahib a Sumer dest pê dike û ev qonax civaka şaristaniyê ye. Civaka Şaristaniyê çandeke ku ya esas xwe dispêre çanda kevana bi bereket û gavavêtineke bi koka xwe ya xanedan hiya re şiyê ye. Cewherê meseleyê ev e. Xwarin û cureyên wê zêde dibin bi vî şêwazî hilberandinê têkildar derfetên çînî bi bijartiyê re dibin yek. Çi komeke hiyararşî û xanedaniyê bi hêza xwe ya ji berê mayî û derfetên zilamê xurt dikeve nava tevgerê û dikare ji bo avakirina rêxistiniya dewletê gavê bavêj e. Li kevana bi bereket ne tenê li Mezopotamya Jêr, li Mezopotamya Jor û Navîn jî em li pêşketinên bi heman rengî rast ên û li wan şahidiyê dikin. Hin ji wan mayînde dibin, lê ji ber şert û mercan hin ji wan nikarin xwe bigirin û ji holê radibin. Di pirtûka pîroz de dewlet weke Levîethan, ango cinawirê ji deryayê derketî tê şîrovekirin. Meşa vî cinawirî li ser pêşketina civakî ku car caran qir dike, îstismarkar û xwînrij e, em ê di mijarên xwe yên jinha û pê de bi şêweyên rêveberiyên qralên tazî û li pişt perdeyê yên bi maske û bê maske çawa mirov dikojin, dikeritînin, dimijin, dikin kole û vê yekê çawa rewa dikin, bigirin dest û li ser rawestin.